postihnutými. Aj naša zodpovednosť, najmä za nestabilné a rozpadajúce sa štáty Líbie, Sýrie či Iraku, je zjavná. Slovensko sa koniec koncov podielalo na operácii Iracká sloboda. Ja osobne z pozície europoslanca vyvíjam aktivity pre upevnenie situácie na území severovýchodnej Sýrie. V kantone Jazíra Gazorto sírackí kresťania v nefungujúcej krajine spolu s inými menšinami ustanovili demokratickú samozprávu, vytvorili svoj parlament aj vládu, aby obyvateľstvu vytvorili funkčnú štruktúru. Hrdine sa postavili na odpor a vytvorili si aj ozbrojené jednotky, aby si nenechávali podrezávať hrdlá agresormi islamského štátu. Som si istý, že podpora takejto samozpráve môže riešiť to, aby z oblasti neutekali do Európy ďalší utečenci, ale naopak, aby sa tam mohli vrátiť aj tí odídení. Domnievam sa, že politická reprezentácia by z tejto otázky nemala vytolkať politický kapitál a hrať na vášne niektorých občanov Slovenska, no mala by dôsledne vo svojich činoch a takisto aj verbálne naplňať národno-štátny záujem. Vážený pán predseda vlády, zhodneme sa v názore, že kvóty, ktoré ako jedno z opatrení na riešenie vzniknutej situácie navrhla Európska komisia, nie sú dobrým návrhom. Prerozdelenie azilantov aj utečencov proti vôli viacerých členských štátov nič nerieši a zameriava sa iba na dôsledky a nie na príčiny krízy. V návrhoch som doteraz nepočul, ako chceme oddeliť utečencov od ekonomických migrantov. Rovnako sa málo diskutuje o opatreniach na ochranu vonkajšej hranice, čo považujem za jedno zo základných, ak nie za najzákladnejšiu úlohu Európskeho spoločenstva štátov. Mám obavy z možného prílevu teroristov, a expanzie islamského fundamentalizmu do Európy. Tiež nemôžem súhlasiť s porušovaním princípov suverenity a subsidiarity, ak sa rozhoduje na európskej úrovni o suverénnom území suverených štátov, ako by išlo o jeden štátny útvar s jedným územím. Na druhej strane však pred blížiacim sa júnovým samitom EÚ zastávam názor, že len odmietať kvóty je málo. Očakáva sa, že ako stabilný a spolahlivý člen Európskeho spoločenstva ponúkneme aj riešenie vzniknutej situácie. Riešenie, ktoré máme možno, e, možnosť predostrieť našim partnerom, by malo sledovať jediný cieľ. Záchranu ľudských životov. Inšpiráciou pre nás by mohlo poslúžiť postoj vlády Polskej republiky. Polská premiérka minulý týždeň v útorok na tlačovej konferencii vyhlásila, že Polsko sa chystá prijať 60 kresťanských rodín účestencov zo Sýrie, no a zváži aj ďalšiu pomoc kresťanom čeliacich perzekúciám a utekajúcim z tejto konfliktmi zmietanej krajiny. V susednej Českej republike vláda v januári 2015 schválila prijatie 15 sírskych rodín, teda 70 sírskych utečencov. Oznámila tiež záväzok prijatia utečencov z Jordánska. V súčasnosti česká opozícia vyzýva českú vládu, aby prijala ďalších utečencov s kresťanskými koreňmi. Domnievam sa, že spoločný záväzok krajín V4 prijať týchto utečencov by mohol byť zodpovedný príspevok do riešenia vážnej situácie, ktorej v Európe čelíme na významné duchovné gesto voči príslušníkom kresťanskej tradície. Apelujem týmto listom na vás osobne aj vašu vládu, aby ste prijali podobný záväzok a pridali sa k našim susedom. Slovenská občianská verejnosť sa rozhodla zareagovať tiež a spoločenstvo Ladislava Hanusa prichádza s výzvou Kto pomôže. Oslovujú rodiny, komunity a spoločenstva, aby pomohli konkrétnym spôsobom s integráciou utečencov na Slovensku. Nebuďme ľahostajní k ťažkým ľudským osudom a rozhodneme o konkrétnej pomoci. Pomoc kresťanským rodinám z nestabilných a konfliktných štátov je tou správnou odpoveďou. Chcem pevne veriť, že vo vašou zodpovednosť, že je vašou zodpovednosť a múdre. Ja takto chcem ver, pevne veriť vo vašu zodpovednosť a múdre rozhodnutia. Tak, takto to malo nakoniec znieť. Začiatkom júna eh, tohto roka adresoval môj dnešný host tento otvorený list tohto znenia predsedovi vlády Robertovi Ficovi. No a dnes môžem eh, v relácii v prvej línii konštatovať, že tohto autora listu v tejto chvíli vítam na Skyblinke Rádia Slobodný vysielač a tým dnešným hostom je pán europoslanec Branislav Škripek. Počujeme sa, pán Škripek, dobrý večer. Áno, počujeme sa, dobrý večer a pekne ste to prečítali. Á, <laughs> ďakujem pekne. Neboli to moje myšlienky, boli to vaše myšlienky, vášho otvoreného listu samozrejme, o ktorom takisto sa dnes môžeme porozprávať, aj keď nebude to len o teda migrácii a príjmaní ľudí, a teda či kresťanov, nekresťanov a tak ďalej, ale dnes sa pozrieme trošku možno na túto problematiku zo širšia, pretože vlastne ja som to tak aj v tom úvode, alebo teda nie v úvode, ale v programe naznačil, že dnes by to malo byť aj trošku debata o osude E, kresťanov teda priamo v Sýrii a takisto povedzme v Iraku. Obidve krajiny sú momentálne vojnou zmietané. Mhm. No a takisto by to mala byť aj povedzme diskusia o Kurdoch, to je tiež jedna z menšín. A <laughs> ťažko hovoriť, teda v tých krajinách sú síce menšina, ale ako aj moji mnohí hostia v posledných reláciách hovorili, je to e, najväčší národ na svete, ktorý nemá doteraz svoj vlastný štát. No a tieto, tieto menšiny kurdské tiež momentálne majú veľmi ťažké a krušné chvíle. Čo je výborné, je to, že vy ste nedávno navštívili práve e, tieto vojnou zmietané oblasti. E, ak mám dobré informácie, vy ste boli v Sýrii však. Áno, bol som e, v severovýchodnej Sýrii, ale potom sme prešli hranicu rieky Tigris a išli sme aj do Iraku na Ninivské planiny, <clears throat> takže stretol som sa aj s Kurdami. No výborne, takže to bude teraz vlastne budú informácie z prvej ruky, to je to najlepšie, lebo ono, keď sú to len také informácie sprostredkované, že niekde som čítal, niekde som počul, niekde som videl, už to nie, nie je ono toto je výborné, že vy ste tam teda osobne boli a môžete nám porozprávať, aká situácia tam jednak teda vládne a potom aj môžete nám takisto zodpovedať na otázku, že čo vám teda tí ľudia tam žijúci porozprávali. Ešte predtým, ako sa teda pustíme do tejto našej dnešnej dvojhodinovej de- debaty, ktorá samozrejme bude prestredaná aj nejakými tými vesničkami, chcem povedať, že bude fajn, ak sa do tejto našej diskusie zapojíte, vážení poslucháči, aj vy. Tým, že máme hostia dnes na Skyblinke, to znamená, že vy nám vlastne môžete aj telefonovať senku nám do štúdia priamo na linku 048 381 0101. Tým, že e, pán europoslanec prijal pozvanie do tejto relácie, to znamená, že je pripravený tak na vaše kritické, ako aj pozitívne otázky. Však je tak, pán Škripek? Áno. Dobre? páči, som pripravený na <laughs> otázku. Dobre, takže vôbec sa nemusíte obávať, poslucháči, môžete sa ho opýtať čokoľvek, čo súvisí najlepšie s touto témou, ktorú dnes budeme rozoberať. Ak teda radšej píšete maily, tak potom studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne eh, prípadne facebooková stránka. Tu všade môžete, alebo na týchto všetkých miestach môžete adresovať otázky a takisto aj názory k téme, ktorú budeme rozoberať. Môjmu dnešnému hostovi Branislavovi Škripekovi, europoslancovi za Slovenskú republiku. Tak poďme najskôr na tú tému, lebo my sa samozrejme dostaneme v tejto našej diskusii aj vôbec k otázke migrácie a možno aj toho vášho otvoreného listu, však konec koncov nakoniec vám vlastne premiér vyšiel v ústrety a e, na tej poslednej tlačovej besede o migrácii hovoril o tom, že budeme prijímať hlavne teda kresťanské rodiny. Ale o tom sa porozprávame, ale skúsme najskôr začať niečo tak bližšie o tej vašej ceste e, to sa nestáva nejak veľmi často, aby politicky e, činní ľudia zo Slovenska odchádzali nejakým spôsobom do e, takýchto konfliktných zón. To vás čo napadlo ísť e, teda do tejto Sýrii, teda vojnou zmietanej Sýrie a potom ešte prekročiť hranice a ísť aj do Iraku? Z no. akého popudu teda táto cesta vznikla? No samozrejme pretože to, tak ako som uvedol v liste pánovi premiérovi, Eh, nastala mm, asi najväčšia mm, hrozba pre Európu. Tak ako vy sám hovoríte, len hovoriť o niečom, čo sme počuli, je málo, len byť úradníkom, ktorý sa vyjadruje eh, nejakým politickým rečou k niečomu a nevidia, ako to je. No predovšetkým som eh, sa dostal do kontaktu s exilovými syriackými kresťanmi, ktorí majú svojich príbuzných priamo tam, kde na nich útočí ISIS. Totiž e, severovýchodná časť Sýrie, kde som bol, je na tureckých hraniciach a mhm. irackých hraniciach, čiže fakticky sme boli necelých 20 minút autom od frontovej linie z ISIS. A keďže som týchto ľudí videl, ako e, úplnivo pracujú na tom, aby urobili niečo z exilu pre svojich krajanov, ohromným takým, um, hlboko sa ma dotklo ten spôsob um, a pripomenulo mi to niečo ako vznik um, našej, našich prvých uh, chvíľ štátnosti. A taký ten exilo, exilový boj Slovákov, Čechov v zahraničí, Pittsburghskú dohodu, klevelandskú dohodu, ľudí v exile, naši vyemigrovaní a utečení ľudia v exile, ktorí pracovali všemožne na tom, aby urobili nejaké politické kroky mm. a diplomatickým spôsobom dosiahli, že bude môcť vzniknúť aj nový štát. Československo vzniklo, vďaka dnemu dnes existujeme aj my, sme tu ako samostatné Slovensko a mne to ohromne pripomenulo tieto naše historické chvíle. Takže keď som už s nimi v kontakte bol a dokonca som mal možnosť predsedať konferencii minulý rok v októbri, kde ľudia z prostredia Ninivskej planiny v Iraku, uh-huh. boli tam aj zástupcovia Kurdov, zástupcovia jezidov, arabské kmene, syriackí kresťania, Syriacky neznamená sírsky, ale pôvodné obyvateľstvo Sýrie a oni sa nazývajú Syriaci. Aha. A títo podpísali dokonca spoločnú dohodu o spolupráci s cieľom vytvoriť demokratickú samozprávu. No tak tu je, vaš, tu je odpoveď na vašu otázku prečo. Uh-huh. Jednoducho preto, že som z tejto ľudí, ktorí bojujú o to, aby vytvorili stabilné uh-huh. prostredie, politické nejakú štruktúru a dokázali eh, si, sa starať o svoju krajinu. Vás teda to nejakým spôsobom to, čo hovorili, nadchlo, dotklo sa vás to, chceli ste to skrátka vidieť, tak to berem na vlastné oči, že teda ako to tam vyzerá. Uh, Ke... Oni ma tam aj dostali. No, to som, to som stále, že, že kedy ste tú cestu absolvovali, to kedy bolo? Bolo to v, pre, v v priebehu v prvej polovici mája, mm-hmm. nechcem povedať presný dátum. Takže to je v podstate ešte čerstvá záležitosť, dalo by sa povedať. Nebáli ste sa trochu cestovať do týchto končín? Predsa len bojuje sa tam, islamský štát z toho dnes naskakujú mnohým zimomriavky. Áno. No už takto som sa na to nepozeral, ne, nepozerám. Mojím cieľom bolo ísť, vidieť, pomôcť, zasiahnuť, urobiť čokoľvek sa dá. A tak nemyslíte na takéto veci, že čo by sa mi mohlo stať. Na druhej strane, predsa len som člen Európskeho parlamentu, tí ľudia si veľmi silne, asi stokrát viacej ako moja celá skupina, môj tým, ja sám si uvedomovali oni, aké dôležité je, je bezpečnosť, zaistiť nám bezpečnosť. Takže Musím povedať, že okolo nás sa neustále pohyboval konvoj ozbrojencov. Mhm. V niektorých eh, častiach ciest a na niektorých miestach pred nami jazdilo gulometné hniezdo. Mm, bolo hrozné si uvedomať, že toto všetko je fakt. Na druhej strane myslím, že mali sme pocit zaistenia. Mm. Nemyslel som na to, že by sa mohlo niečo stať, každopádne mohlo sa niečo stať, ale eh, s týmto tam nejdete. Idete s tým, že, že chcete niečo dosiahnuť. No a dôležitá vec pre mňa, Modlil som sa, hľadal som um, zaistenie a bezpečie od toho, ktorý vládne nad všetkým, je to Boh, ktorému ja zverujem svoj život, svoje cesty. Takže... Áno, vy ste tým známi, že teda máte túto posilu uh, so sebou. Um, ako tá krajina na vás zapôsobila? Myslím teraz, keď človek prekročí tie hranice a teraz zrazu tie veci vidí, tie gulometné hniezda, toto, že zrazu si uvedomíte, že je tam proste vojna, akým spôsobom to všetko na vás plývalo? Spomeniete si na tie pocity? No, je to otrasajúce. Veľmi vás to predovšetkým prekvapí. Ešte tak od, e, presadá sa, keď chcete letieť do, e, na, na funkčné letisko, tak to je letisko v Iraku, volá sa mesto Erbil. Mm. Odchádzate tam z Ankary, z, Ist, teda, prepáčte, odchádzate z Istanbulu, presadáte teda z Istanbulu a tam priletíte z Viedne. No a to, čo som teraz popísal, Viedeň, Istanbul, Erbil a potom už idete len autami po veľmi zlých cestách, mnoho stoviek kilometrov, tak um, si zrazu uvedomíte prechod z vysoko rozvinutých civilizovaných krajín na to, čo naozaj voláme Blízky východ. To posledné veľké mesto Erbil je mesto, kde sú aj vežiaky, rozvinutá cestná sieť, kde je to veľké mesto a predsa už vidíte mnohé stopy um, no, niečoho, čo vyzeralo u nás ešte, ešte posledné dva roky po revolúcii. Proste hm. množstvo nedotiahnutých vecí, množstvo rozbitých ciest, množstvo um, škaredých pozostatkov, si čo je nefunkčné. A ako si sú s tým ľudia spokojní? Jednoducho... No, žili sa, no. Medzi tým, čo žijeme my, hm. a žijeme v prvej tretej najbohatších krajín, krajín sveta, a zrazu vidíte asi veľmi chudobných ľudí. No a čím idete hmm. hlbšie do vnútrozemia, a bol som veľmi ďaleko, tak to je naozaj aj zlyhaná krajina, vojnou rozvratená krajina a um, určitá zaostalosť. A vy ste boli teda aj v oblastiach, ktoré boli ako teda nebezpečné, lebo viem, že ja v tých, tých krajinách, keď sa proste bojuje, tak máte oblasti, ktoré sú viac menej bezpečné a potom sú oblasti, kde sa bojujú a sú nebezpečné, tak vy ste viac menej boli v tých bezpečných oblastiach, alebo ste teda išli aj niekde, kde, kde to bolo už také, že e, dosť náchylné na niečo zlé? No, videl som aj rozstrelané budovy. Mm, pozrite, mhm. bol som na mieste, kde už syrickí kresťania povstali a vytvorili si svoju demokratickú samozprávu, uh-huh. Mhm. a vytvorili si ozbrojenú jednotku, čiže prevzali nejakým spôsobom do svojich rúk e, moc, ale aj starostlivosť Ukrajinu. Na druhej strane neustále sme sa stretávali Viete, tam je to také, také premiešané, že tam sú ešte časti a miesta, kde sú privrženci Asadovho režimu Uh-huh. To sú teda vnútorne medzi sebou znepriateľné skupiny. Samozrejme, civilné obyvateľstvo nebojuje medzi sebou, ale pohybujú sa tam aj skupiny, ktoré jednoducho sú na rôznych stranách. Áno. Boli sme, ako som povedal, do 20 minút od e, frontovej línie s neslávnym ISISom uh-huh. a e, hovoril som s ľuďmi, ktorých príbuzných pozabíjali, hovoril som s ľuďmi, ktorí vedú výcvik syriackej kresťanskej vojenskej jednotky a hovorili mi o tom, ako sa konkrétne bojuje, čo je to, keď príde prepad ISISu, ako sa brániť, ako sa s nimi bojuje, že ich naozaj musia zabiť, že jednoducho oni nie sú ochotní sa vzdať a neustúpiť boju dovtedy, kým ho fyzicky zabijete akokoľvek. Hm. Bolo to bolo to aj zastrašujúce, aj ohromujúce, ale po chvíli si aj zvyknete na tie napäté, všetko je tam napäté. Uh-huh. A človek si po chvíli na to zvykne. Každých 20 km ste prišli na vojenskú eh, prehliadku nejakú. Ešte, áno, stále vám uh-huh. otvárajú auto, pozerajú, kto ste všetci, stále sú okolo vás samopaly proste pred vami ozbrojenci, za vami ozbrojenci, tak um, mm. príde aj chvíľa, kedy si zvyknete. Dobre, tak aby som si v tom trošku spravil poriadok, vy vravíte, že teda v tom máji ste navštívili, e, teda ste zavítali najskôr do tej uh, severnej Sýrie. Tam ste no. sa teda stretli s menšinou uh, e, syriackých kresťanov, správne? Áno, je to Dobre, tak, áno. a potom ste neskôr prešli do Iraku a tam ste sa už stretli s Kurdami? Áno, aj s Kurdami, ale e, priamo s generálmi e, kurdskej, mm-hmm. kurdských jednotiek zvané Pešmerga. Áno. E, to bol výrazný posun v tom, čo som videl. Boli o mnoho lepšie vyzbrojení, mali o mnoho lepšie uniformy. Ale spolu s nimi tam boli najvyšší velitelia tej syriackej vojenskej jednotky, pretože spolupracujú, pomáhajú mm-hmm. si navzájom a dá sa povedať, že Kurdi sú im určitou záštitou. Kurdi Dobre. sú o mnoho ďalej. Ako Ro- rozumiem, dobre. A teraz poďme teraz do tej, do tej Sýrie, teda už, už chápem, že s kým ste sa tam kto stretli, čo? A teraz no. poďme späť do tej Sýrie, tak e, Sýria je ešte stále známa tým, že tam vládne režim e, Bašara Asada. No. Čo ste sa dozvedeli od tamojších ľudí na tento režim? Tu sa totiž na Slovensku rôznia názory ľudí, je to taká dosť polarizujúca téma, ľudia, ktorí sa o tieto oblasti zaujímajú, tak istý, istá skupina ľudí tvrdí, že režim Basara, Bašara Asada bol v podstate síce ako že, že na tie pomery relatívne v pohode, demokraticky a ľuďom sa tam žilo ďaleko lepšie, ako je to dnes. Naopak, potom iná skupina hovorí, že on už bol značne akože nejaký autoritársky a, a to, že tam proste vypukla vojna, to je len dôsledok toho, že ľudia volali po zmene. Tak teraz, že ani nie je váš názor, ani nie je môj názor, pýtam sa teraz na názor tamojších ľudí, tamojších syráckých kresťanov, s ktorými ste sa tam prevažne bavili, ak teda aj priamo so sírčanmi, tak povedzte, že tí ľudia, s ktorými ste sa bavili vy, čo vám oni hovorili na ešte stále terajší režim Bašara Asada? Ako ho oni vnímajú? Mhm. Dobre, ja som hovoril s ľuďmi, ktorí sú v opozícii voči tomuto režimu. Ale popíšme si tak trošku, čo to teda je. Syria, ako som povedal, je zlyhaný štát vytvorený kedysi koloniálnymi mocnosťami, tam ten rok 1915, kedy sa vlastne hranice narysovali pomaly pravidkom a vytvorili tam rôzne štáty bez ohľadu na etnické zloženie. Takže je to zoskupenie množstva skupín, etnických skupín, veľmi rozdielných aj náboženských, takže sú to starobili kresťania, sú to arabské kmene, sú to kurdi, potom sú tam šabakovia, jezidi a môžeme vymenovať ešte možno 10 ďalších skupín. Mm-hmm. A bez hľadu a skladu boli proste prinútení žiť v jednom štáte. Dá sa povedať, alebo vrátim sa k situácii. E, režim Asadov um, dovtedy, kým nastúpil mladý súčasný prezident Asad, viedol jeho otec. Treba povedať, že tam stretávate ľudí presne ako tu na Slovensku. Ospevujú Husáka, ospevujú celý náš československý socializmus, ako tu dobre bolo, ako sa nám darilo. A takýchto rečí predsa už sme počuli veľa. Takže presne to isté je tam. Teraz, keď starý pán Asad mu bolo jasné, že bude musieť ustúpiť zo scény, a viedol celú krajinu diktátorsky, takže bola tam nesloboda, bol tam útlak, bolo tam mnoho socializmu, tak ako sme ho poznali u nás. No, predsa len prenikali tam určité, čo ja viem, novátorské a demokratickejšie procesy. Mali v ústave zakotvené, že nastupujúci prezident musí mať najmenej 35 rokov. No ale pán, starý pán Asad chcel ustanoviť svojho syna, lenže ten mal 33 rokov. Takže čo urobil pravý diktátor? prinútili ich zmeniť ústavu. Takže ústava bola zmenená a nastúpil Bashir Asad. Už z toho, čo rozprávam, je jasné, že celá vláda, ktorá bola vymenovaná, boli je všetko, ministri boli jeho bratia a bratranci, urobili z toho proste rodinkársky, rodinkársky štát a ohromne na tom zbohatli. Došla však demokratizačný proces, ľudia sa búrili, veď predsa aj za socializmu u nás bola tá, tá disidentská časť ktorá na niečom pracovala a rovnako to bolo tam. Vie, kto sa zaujíma, vie, že došlo ku demonstráciám, hm. že došlo aj k určitým jednaniam. Západ tlačil násad, aby, aby rozbehol demokratizačný proces. Čo sa stalo? Nerozumne zasiahol proti demonstrujúcim, poslal tam armádu, dal ľudí postrieľať. Nastala vzbúra, nastala revolúcia. Časť armády sa otrhla, a tí sa nazvali sírskou oslobodenskou armádou alebo revolučnou armádou a tí bojujú proti Asadovi. Asad bojuje proti ním. To je tzv. umiernená opozícia. Či? A. Jak sa volajú? Tak sa volá. Povstalci, no. Povstalci? Ne, ale, ale nie, ISIS nie je islamský štát, ale tá umiernená opozícia, tá proti Bašarovi Asadovi, ale ozbrojená, ale umiernená. Nie, nie ISIS. No. No a tu sú tieto dve armády, ktoré bojujú proti sebe, tak teraz sa zamyslíme všetci nad tým, že čo chudák civilné obyvateľstvo teda bude robiť za, za každým ten, kto vládne na určitom území, Asad stále ovláda časť krajiny, tak samozrejme eh, predpoklad je, že každý bude močať, že s ním nesúhlasí, čiže na okoho každý podporuje. Druhú časť ovláda postalecká armáda, tí zase nutia ľudia, aby súhlasili s nimi. Avšak vznikol to najhoršie, čo tam existuje, islamský štát a tí začali útočiť aj na Irak, aj na Sýriu. Hmm. A takže je to tretia armáda, ktorá tam bojuje. No a tí, ktorí už dovtedy mali vytvorenú určitú vnútornú štruktúru a aj keď boli ťažko prenasledovaní Husajnom, aj e, Sadamom Husajnom v Iraku, aj tak sa dokázali s ním do istej miery sa pozrihnúť a dohodnúť a vytvorili svoju štruktúru aj Kurdi, aj svoju ľahko ozbrojenú armádu, aj policiu. A toto je ďalšia armáda, ktorá sa tam začala brániť proti mhm. všetkým trom ostatným, jak ISIS, tak postalická, tak pôvodná Asadová armáda. No a do tohto všetkého si ešte vytvorili svoje ozbrojené jednotky syriackí kresťania. Čiže ja môžem povedať, že toto je 5 armád rôznych veľkostí, ktoré voči sebe stoja. Čiže musíte si predstaviť ten chaos, ktorý tam vládne. Um, najbiednejšie alebo najmenej schopne sú na tom práve syrickí kresťania, ktorí postali z trosiek a popola. Viete, tie uniformy, čo mali na sebe, ja, ja som v nich cítil obrovskú revolučnú energiu a takú chuť sa brániť a povedať, nenecháme sa tu vraždiť jednoducho. E, majú na sebe rôzne uniformy, sú ozbrojení len, len dobitými e, starými samopalmi, hm. ale majú nezlomnú energiu v tom, aby sa bránili. Koľko, ko, aká je teraz veľká tá kresťanská menšina v, v Sýrii? Eh, viete nejaké percentá povedať? Jak sa to, jak, koľko ich bolo? Ako sa to možno zmenšilo? koľko no, poutekali? Jak to tam eh, teraz vyzerá? Eh, čo sa tam stalo? Pôvodne ten kantón Rojava, uh-huh. alebo iný názov, lebo každá etnická skupina svoj jazyk používa, takže Gozarto, alebo ešte aj Al Jazeera, tak pôvodne tam bolo 2,5 milióna obyvateľov, z toho 1 milión boli kresťania, Lenže ISIS e, svojimi zverstvami spôsobil, že 700 tisíc z nich utieklo. Ten zvyšok, čo tam ostal a začal sa brániť, vytvoril asi trojtisícovú armádu a to len za úsilie, obrovské úsilie jedného švajčiarského syriackého exilanta, ktorý teda žije už dlho, dlhodobo vo Švajčiarsku, ale stal sa oficierom, dôstojníkom švajčiarskej armády a on jednoducho rozhodol v srdci vrátil sa, a vytvoril trojtyžňový výcvikový kurz a oni začali proste povolávať mužov, a mladíkov priam, tam som stretol, možno niektorí nemali ani 18, dievčatá som stretol v armáde, ženy. Jednoducho, jednoducho um, videl som ohromujúcu ce nasadenie, začal hm. sa brániť, ale teda je to malá skupina okolo 3000 ľudí. 3000 ľudí, no. A ešte sme E, v prípade Sýrie nepovedali, že do hry vstúpil v poslednej dobe aj ďalší hráč, ktorým je Turecko. E, ďalšia bojujúca strana, ktorá tam proste začala teraz. Ale aby sme si ešte predtým urobili trošku poriadok v tom, tak ste povedali, kto všetko tam momentálne bojuje. Ak sa dnes teraz zameriame v tejto chvíli na skupinu tých sírackých kresťanov, o ktorých hovoríte v prípade Sýrie, no. uh, tak uh, islamský štát je ich protivníkom. Proti tomu bojujú, áno? To dobre no. chápem, to je jasné. Teraz, máme tam e, e, regulérnu armádu Bašara Asada, s tou syrackí kresťania spolupracujú? Nie. Nie, ale ehm, armáda Bašara Asada už nie je na celom území Sýrie, už je vytlačená. Uh-huh. Územie, kde som ja bol, už nepôsobí. Uh-huh. Ale e, sú tam prívrženci. Čiže e, situácia, ktorú som zažil, ideme celým tým konvojom, ja som so svojím najbližším e, spolupracovníkom vždy bol v jednom konkrétnom aute a e, Zrazu ma prekvapilo, že na budove v meste, ktorým sme prechádzali, boli plagáty e, Asadové, bolo to vysvietené. Tak som sa hneď začal pýtať, že čo to má znamenať, že v tomto meste takéto niečo stretáme. A oni povedali, no tak toto je štvrť, kde podporujú Asada. Uh-huh. Vtedy mi tak začalo dochádzať, že ono to nie je tak, že celé územie je za niečo. Mm. A, napríklad jednokedy sa nám stalo, že sme prechádzali po mnoho kilometroch, prídete do dediny a oni povedali, že táto dedina podporuje ISIS. No, Takže viete, že skúste si vytvoriť obraz podľa toho, čo hovorím, že je to tam aj veľmi nesúrodé. Alebo bol som s predstaviteľmi syriackých politických strán v jednej reštaurácii. Bol to hotel, ktorý vlastnil syriacký kresťan a privrženec týchto nove, tejto novej demokratickej samozprávy, štruktúry. A keď sme mali jednanie, rozhovory, v podstate sme im dávali pozbudenia, snažili sa im ich vypočuť a jednoducho vnímať situáciu, tak mi zrazu povedali, že v druhom trakte tejto istej reštaurácie, ktorá bola do tvaru U, čiže na nás videli z druhej časti, boli ľudia, ktorí sú napojení na režim Asada. Uh-huh. A že nás sledovali. Že nás sledovali, tak som sa opýtal, či hrozí nebezpečenstvo. Oni povedali, že nehrozí žiadne priame, že my, my to registrujeme, e, sme pripravení na všetko, ale jednoducho musíš vedieť, že sú tu ľudia, ktorí to sledujú. Alebo bol som v kostole, potreboval som, chcel som sa zastaviť, tom všetkom nápetí na čas modlitby. Bol to veľmi pekný zážitok, kostol bol sírsky ortodoxný, ortodoxná církev, nedaleko bola iná štvrť, arménska štvrť, no ale aj ten kňaz podporoval režim Basara, Bašira Asada, takže eh, viete, ani neviete, s kým sa tam stretnete, ale teda celú, celému kraju vládne tiež skupina, ktorá um, je akoby povstalecká, ale mm. vytvára vlastnú štruktúru. Dobre, ale v každom prípade vojska Bašara Asada tam teda neboli, ale tie proti týmto sirackým e, kresťanom nebojujú. Oni síce možno nespolupracujú, nie sú nejak za dobré, ale nebojujú proti sebe. Áno. A, a potom tam máme ešte spomínaných Kurdov. A. E, to sú tzv. v, v Sýrii, tzv. myslím pešmergovia, to ste spomínali. No. A jasný, Kurdi, tí sú, e, tí sú v akom vzťahu so sirackými kresťanmi? No, Kurdovia sú veľmi zvláštna skupina. Celé stáročia, sú to moslimovia, ale celé stáročia veľmi dobre vychádzajú s kresťanmi. Jednoducho Kurdi sú úplne iní ako mnohé iné um, skupiny moslimov a oni aj prijali tú ponuku spolupráce, aj demokratická samozpráva, ktorá si už vytvorila um, svoju, svoje, svoju štruktúru, majú ministrov, majú stanovenú vládu, majú predsedu celého kantonu. Um, stále nás prevádzala podpredsednička kantonu, ja som sa stretol teda aj s pánom predsedom. Um, tak um, oni vydali dokonca návrh budúcej ústavy, mm-hmm. volajú spoločenská dohoda a tu podporujú aj Kurdi. Takže Kurdi sú samostatné etnikom a vlastne toto by som mal doplniť poslucháčom pre obraz že nám je vzdialené etnické delenie sa a my, my to proste tu ani nechápeme. Tuto je na Slovensku, že je 5,5 milióna Slovákov, máme tu niektoré menšiny, ale my sa takto nedelíme etnicky. Avšak kraj, c- um, ehm, kantón, ktorý som navštívil, a viem, že takto je to aj v tých ostatných, lebo potom som bol v Iraku na Ninivskej planine, toto sú všetko etnicky rozdelené územia. Čiže na jednom území žije milión takýchto ľudí, povedzme, sírenskí kresťania. Uh-huh. Vedľa nich na ďalšom území žije 900 tisíc jezidov. To je zvláštna náboženská skupina, ktorá má svoje zvyky, svoju kultúru, svoj jazyk. Ďalej žije 700 tisíc kurdov. Ďalej žije 300 tisíc čabakov. Mm. Niekedy sú premiešaní v niektorých dedinkách, ale väčšinou sú etnicky sústredení. No a títo ľudia si chcú vychádzať. Syriackí kresťania navrhli Vychádzajme si, stanovme si, zlyhala vláda, stanovme si, ak to budeme čo robiť, aby sme začali nejako fungovať. Takže um, viete, tam vy viete, kto ste. Vy patrite k jednej z tých skupín. Vy mhm. nemôžete povedať, že ja som jezida, alebo kurd, <clears throat> alebo moslim, alebo arab, alebo kresťan. Vy viete, čo ste. Vy sa narodíte do stáročnej komunity mm-hmm. a vy nemôžete prejsť z jednej do druhej. Jednoducho to ani nechcete, lebo vaša etnická identita je to, kto ste a zároveň no, vy patrite k tej skupine, v nej sa najlepšie cítite, najlepšie rozumiete, ale aj ostatní vás odlišujú. To je totiž strašne viditeľné, kto je syriacký kresťan, kurd, arab, mhm. moslim, mm. iného zamene, v inej skupine, kto je jezida. To je normálne fyzicky vidieť. Hej, to je vidieť a pritom, ako aj vravíte, má tam každý svoje záujmy. Ale teda v prípade Kurdov a týchto kresťanov, tí vedia spolu najlepšie spolupracovať. Hej, že ty si vzájomne najlepšie rozumejú. Oni kurdi sú síce moslimovia, ale oni v minulosti vyznávali zoroastrizmus. Im bola v podstate tá islamská viera viac menej neskôr nanútená. Čiže uh, oni, oni spolupracujú, hej, kurdi s, s tými irackými, uh, so irackými kresťanmi v podstate. Áno, ale aj arabské skupiny, ktoré tam sú, aj oni sa zúčastňujú toho, tej práce parlamentu a majú zastúpenie vo vláde. A treba však povedať, že Kurdi majú samostatnú štruktúru, ale spolupracujú s touto syriackou demokratickou samozprávou. Mm-hmm. Dobre, a, a teraz prejdem z tých syriackých kresťanov trošku na Kurdov. A, o Kurdoch je totiž to známe to, že momentálne je to tak v Sýrii, ako aj v Iraku, vlastne jediná skupina, ktorá dokáže efektívne bojovať proti islamskému štátu. Oni v poslednej dobe zaznamenávajú veľké územné úspechy, postupne oslobodzujú tie mesta a dediny spod rúk ISILu. Teraz by mali byť niekde pri meste Raka v Sýrii, čo je vlastne mesto, ktoré sa dá považovať za hlavné mesto islamského štátu. A teraz, toto je zvláštne, to sa vás chcem opýtať, že, že tí, tí e, Kurdi, oni vlastne teraz úsp- sú úspešní v boji proti islamskému štátu, a vy iste viete, to ste zachytili, že teraz najnovšie sa Turecko rozhodlo, že proti Kurdom e, začne bojovať, lebo má s nimi napäté vzťahy dlhodobo. E, Kurdov Turci označujú, že tá kurdská strana pracujúcich e, na severe Iraku je teda pre nich ich považuje za, alebo teda Sýrie ich považuje za teroristov, a aj po bombovom útoku e, v Suruku sa teda rozhodlo Turecko, že vstupuje do vojny proti ISILu a zároveň do vojny proti teroristom zo strany kurdských pracujúcich. Tak Zaujíma ma jednak váš názor a potom, že či ste sa možno, ale to ste sa vlastne nemohli baviť o tejto veci, lebo to vtedy ešte nebolo, keď ste tam vy boli. Zaujímal by ma váš názor na túto záležitosť a aj ako teda poslanca Európskeho parlamentu, že či sa toto vôbec nejakým spôsobom rozoberá, čo sa o tomto hovorí v e, Európskom parlamente, že, že Turci, teda krajina, ktorá je v NATO, e, začala bombardovať tých Kurdov, ktorí e, významným spôsobom potláčajú aktivity islamského štátu. Aký máte na toto názor? No ja by som ešte dal jednu poznámku, že hovoríte, že Kurdi úspešne bojujú, ale aj Syriacká vojenská rada, ako sa volajú, uh-huh. úspešne vytlačila ISIS z viacerých svojich území, ale svetové médiá to proste nenapísali. Uh-huh. A ich to aj trápi, že nemajú hovorcu smerom na von, že si ich médiá nevšímajú. E, mne veľmi podrobne popisovali, ako e, sa vysporiadali z ISIS a ISIS bol prekvapený, keď vznikli pretože ono zase, oni nemajú nejakú mega obrovskú armádu, oni sú len strašne hrubí a strašne drzí, ale keď narazia na odpor, tak tiež si dávajú vážny pozor. A môžeme sa k tomu vrátiť neskôr, ako tie boje prebiehajú, ale poďme k tomu, čo sa teraz stalo. Mm-hmm. Hlavne nehovorme celkom... Um, to, to my ako pozorovateľe zvonku povieme, že Turecko zautočilo proti Kurdom. Uh, ono v skutočnosti teda, alebo teda oficiálne takto, oficiálne predsa vyhlásilo, že ide bojovať proti ISIS. Na čo? Na to zareagovali akoby, že, že konečne a sme radi. Uh-huh. Vieme, že došlo ku e, teroristickým teda e, útokom s mnoho obeťami voči tureckým cieľom a ako by teda zautočili Turci voči ISIS. Uh-huh. Pravdu je aj toľko, Áno. že e, začali bombardovať pozície kurdských jednotiek Pešmerga, dokonca civilné ciele, zbombardovali nemocnicu, zbombardovali polia, zbombardovali úrodu alebo sípky. Jednoducho sa ukázalo, že naozaj e, si chcú e, vyliať svoju zlosť voči Kurdom. Mm. Aby bolo jasno, čo, čo to vlastne s tými Kurdami je, je to naozaj najväčší národ bez územia a štátu. Je ich až 40 miliónov a roz, e, rozložení sú ako obyvateľia menšinoví v štyro, vo všetkých štyroch štátoch. V Turecku, v Sýrii, v Iraku a v Iráne. Všade boli potláčaní, všade boli nejakým spôsobom dehonestovaní, predsa sa však dokázali pozdvihnúť, no ale teraz je to veľký problém. Um, v niektorých štátoch sa pokúsili konať a použili k tomu aj terorizmus. Je to, je to bohužiaľ proste politický prístup tých prvých zanietencov, že urobili viaceré zlé kroky, ktoré sa dali označiť ako teroristické konanie. A tak ehm, v Turecku je uväznený nakoniec jeden z ich hlavných lídrov, ktorý sa volá Ocalan. V Turecku žije 14 miliónov, až sa uvádza 14 miliónov Kurdov. Ehm, v Sýrii um, myslím 8 miliónov, v hmm. Iraku 12 miliónov a ďalšie čísla sú v Iráne. Nie všetky tieto čísla sú presné. Áno. Ale v časti Iraku je veľká snaha vytvoriť Kurdistan. Mm. Konec koncov, ak je to známe poslucháčom, tak aj súčasný prezident uh, pán Barzani je Kurd. A Erbil je považované za akési hlavné snáď miesto uh, E, kurdskej, kurdského územia a oni naozaj majú snahu vytvoriť svoj štát. Pravdepodobne je to na spadnutie. A teraz došlo k tomuto myslím si, že zlému kroku zo strany Turecka, že začali vlastne útočiť na Kurdov. Už hmm. doteraz Turci mali veľmi zlý postoj. Oni práve z toho územia Turecka, ktoré hraničí so Syriou a Irakom, nechceli pustiť kurdských ozbrojených vojakov ehm, na pomoc kurdom, ktorí teda bojovali v Iraku a Sýrii. Hmm. No a ja viem, že tam došlo k vážnym incidentom, že Turci uzavreli hranice, že ich nechceli pustiť, že to sú až strašné situácie, ktoré my si málo vieme predstaviť, ale sú faktom. A tureckí vojaci jednoducho nepustili utekajúcich ľudí, ktorí mali za chrbtom vraždiace jednotky ISIS, nepustili ich cez hranice na druhej strane v Turecku už je veľmi veľa utečencov, ktorí sa tam ukryli, tam sa jedná o 100 tisíce ľudí. Takže hmm. Turecko je vo veľmi ťažkej situácii. Každopádne, treba a je dobré, veď dlhodobo váhalo Turecko so zapojením sa do boja voči eh, ISIS alebo ISIL, ako sa to volá, mm-hmm. <clears throat> má to rôzne označenia a vlastne na to ich vyzývalo, aby um, prehodnotili svoje postoje, pretože už sa to muselo chápať ako váhanie alebo skrytá podpora ISIS. Dokonca som počul také politické klebety, že nakupujú ropu od ISIS, ale ja to nemôžem potvrdiť, môžem len povedať, že som to počul. Mm-hmm. Ale teraz bojovať proti islamskému štátu je potrebné, ale je smutné, že zautočili voči Kurdom, ktorí doteraz statočne bojovali proti ISIS a Západ teraz nad tým priviera oči. Dá sa povedať, že Turecko si vybavuje účty. Um, no a teraz toto ma zaujíma, že uh, táto vec sa nejako, čak vy sa stretávate tam v Európarlamente s rôznymi ľuďmi z rôznych krajín, chodíte na tie zasadnutia. Aký je názor eh, ľudí z Európskeho parlamentu, vôbec krajín Európskej únie na toto, čo sa momentálne deje, že teda Turecko hm, vstúpilo do bombardovania aj Kurdov? Um, to všeobecne je známe to, že teda Spojené štáty americké nad týmto momentálne privreli oči. Udialo sa ešte predtým to, že jednoducho e, Spojeným štátom bolo v Turecku umožnené používať tureckú leteckú základňu Incirlik, e, čo zrejme sa dá chápať, že výmenou za to Američania privreli oči nad vraždením Kurdov zo strany Turecka, e, popri ISILu samozrejme, Kurdov. A teraz, že dobre, tak berme to tak, že Amerika tam má nejaké svoje záujmy, tá nad tým privrela oči. No a čo na to hovorí Európska únia, čo na to hovorí Brusel, čo na to hovorí, hovoríte vy, čo na to hovoria vaši kolegovia v Európskom parlamente? Pozrite, pýtame sa presne, e, keď sa pozrieme na hodinky, koľko, aký je čas, aký je dátum, tak celé tento útok sa rozbehol pred niekoľkými dňami, čiže len pred niekoľkými. Európsky parlament zavrel svoje brány viac ako 11 dní dozadu. Mm-hmm. Jednoducho zasadnutia nie sú. A teraz je čas, kedy je dovolenka a jednoducho, aj keď sme veľakrát hovorili, viackrát um, na rokovaniach bola téma toho, čo sa deje um, v Syrii a Iraku a aký je boj voči ISIS, tak treba povedať, že Európska únia je trochu pasívnejší aktér neurčujeme dianie, e, nedisponujeme žiadnou vojenskou kapacitou. Takže istým spôsobom e, Európska únia hrá druhé husle, pri im hrajú Spojené štáty a spojenci, ktorí sa pridajú, vedia byť naozaj osožní a doteraz boli Kurdi veľmi osožní hmm. a Turecko vyčkávalo. Turecko má druhú najväčšiu armádu v rámci NATO. Sú vyzbrojení tak, že by vyprašili akéhokoľvek agresora do 5 dní a my, ja neviem odpovedať, ani politici nevedia povedať, prečo Turecko stojí, prečo Turecko nezasiahlo. E, je to veľmi zložitý problém. Tu bojujú moslimové voči moslimom a vraždia všetkých ostatných okolo. Treba <laughs> povedať, že ISIS je vážna islamská sekta. To je niečo, v čom, čo odmietajú mnohé e, zdravé, normálne, rozvinuté e, islamské krajiny. Jednoducho odmietajú ISIS ako taký. To, to nie je žiadna, žiadna nejaká všeobecne príjmaná vetva islamu. To je, to je niečo extrémne, čo oni robia. Hmm. Ale predsa len eh, vidíme to predsa úplne jasne, že nie každý voči nim, voči nim vie vystúpiť. Ale napríklad taký Jemen, je to, eh, prepačte, nie Jemen, eh, Jordánsko. Jordánsky král nedávno vystúpil v Európskom parlamente a mňa šokovalo, že tak malá krajina, ako oni sú, aj to moslimská krajina, prijali 1,4 milióna utečencov uh-huh. a isti si dovolili za, zautočiť aj na nich práve v čase um, na prelome roka 2014-2015. to bol ten uh, otrasný moment, kedy zajali uh, jordánskeho pilota a upálili ho v klietke. Mm-hmm, áno, áno, a potom bola táto reakcia Jordánska na to, to si spomínam. Tak mnoho, mnoho moslimov bojuje proti ISIS. Mm. No, ja viem, že to mne je jasné, že ste politik, eh, vysoko postavený v rámci teda eh, Európy, ste europoslanec a teda vy sa nebudete, predpokladám, púšťať do žiadnych konšpirácií, ani vás tam nechcem tlačiť, ale napriek tomu sa chcem opýtať jednu vec. Keď sa pýtate na to, že nikto nevie vlastne odpovedať dnes na to, prečo Turecko stojí, prečo Turecko doteraz nezasiahlo, prečo sa Turecko pozeralo, veď to boli vlastne známe boje o mesto Kobane, kde sa teda bránili Kurdi. A, ehm, a to bolo blízko tureckých hraníc, kde teda to mesto obstrelovali, ehm, obstreloval islamský štát, dokonca istú časť tohto mesta dosť významnú obsadil. A keď teda tí Kurdi volali o pomoc Turkov, ktorí boli pár metrov, dalo by sa povedať, od nich, tak Turecko tam malo rozmiestnené tanky a len sa prizeralo na to, ako teda tých Kurdov tam látia, islamský štát. Až teda nakoniec povolilo na veľa, na veľa teda príchod nejakých posíl Kurdov z Iraku a nakoniec sa Kurdom podarilo toto mesto vyčistiť a islamský štát odtiaľ vyprášiť, ale stále je tu tá otázka, že prečo vlastne Kurdi sa pozerajú, prečo nezasahovali a teraz jednoducho a sa zachovali tak, ako sa zachovali. No a je to teda otázka, že, alebo taká, taká špekulácia, že no preto, lebo to Turkom vyhovuje, že hovoria niektorí ľudia, že, že Turci nezasahovali preto, lebo islamský štát robí za nich špinavú prácu. Islamský štát likviduje ich najväčšieho nepriateľa, ktorými sú Kurdi, pretože uh, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa nechal počuť, že on teda nikdy nedovolí vznik e, kurdského samostatného štátu, že proste toto neprichádza do úvahy a nie je to len jeho názor, to sa proste ťahá tou tureckou politikov, tento názor je konzistentný, jednotný v Turecku, nech by bol už pri moci ktokoľvek. Takže je tu vážna obava, že Turkom vlastne vyhovuje, že ten islamský štát existuje, pretože jednoducho aspoň likviduje jeho úhlavného nepriateľa, ktorým sú Kurdi. A, a z toho vlastne chcem sa dostať k tej špekulácii až konšpirácii a čakal by som, alebo očakávam aj váš názor na to, že um, ono to vlastne potom pokračuje ďalej, táto špekulácia hovorí sa o tom, že teda ten islamský štát bol umelo vytvorený. Že to nie je náhoda, že vznikol práve v tejto časti akoby, teda toho územia a že práve takto sa správa. A najčastejšie sa teda spomína, e, že teda za vznikom islamského štátu stoja Spojené štáty americké. A tak by ma zaujímal váš názor na toto, že, že čo si o tomto myslíte vy a či vôbec na to môžete, viete odpovedať a chcete odpovedať. Ako to teda vy vidíte s tým islamským štátom? Mm. <clears throat> No, ale začali ste pôvodne tým postojom Turecka. Mm-hmm. Takže k tomuto e, aj ja viem povedať svoj názor. Tiež si myslím, že Turci proste stoja, pretože im to vyhovuje. Mm-hmm. A pravdepodobne vyhovuje to, že sa pobijú Kurdi s ISISom. A preto nepomohli, preto nezasiahli. Veď všetci by sme radi videli, že by Turci boli zasiahli a boli pomohli. Mm. Ale nad týmto už musíme len krútiť hlavou a hovoriť o absolútnej cynickosti toho, e, ako prebieha táto vojna, ako sa prizerajú ľudia, ktorí by mali pomôcť. Tiež si myslím, že je to o tom, že nechcú pomôcť Kurdom. Uh-huh. A... To sme sa bavili o Turecku teraz. A teraz tá, tie Spojené štáty americké. No, ja absolútne nemôžem prijať takýto názor. Pre mňa je to len naozaj vážna, ťažká, ale aj, aj proste povrchne úsmevná konšpirácia, aby niekto tvrdil, že za vznikom islamského štátu e, sú Spojené štáty americké, že oni ho podnietili alebo chceli, aby existoval. Nie. Toto je skutočné fanatické náboženstvo, vyhlásenie kalifátu čo je, čo je štruktúra, ktorá zanikla na postup v stredoveku, existovala, je niečo ako my, keby sme sa chceli vrátiť v Európe do nejakých stredovekých fóriem e, politického usporiadania a fóriem úradov, ktoré kedy, ja neviem, e, kedy si existovali v Európe a teraz by sme sa k tým vrátili. E, to má všetko výrazne náboženský ráz. Um, tvrdiť, ten kalifón nie je hocikto, je z konkrétneho rodu, odkiaľ iba môžu pochádzať. Um, jednoducho, e, to je náboženská otázka, ktorá sa tam deje teraz. Hmm. Čiže vy by ste tam rukopis Spojených štátov amerických ne, jednoducho nevideli a táto teória sa vám vôbec ako ne, nejak nez, ne, nezdá. Dobre, to je pre mňa na úsmev a jednoducho um, toto je ťažká islamská mm. sekta, ktorá, ktorá tu pôsobí a spôsobila tu obrovské zverstva a ľudia zareagovali proste tak, že v stá tisícoch utekajú. To si my nevieme ani predstaviť, čo to znamená, že, že niekde ujde 4 milióny ľudí, teraz je tam vnútorne vysídlených, je tam e, množstva, obrovské číslo ľudí, ktorí pobehujú zo štátu do štátu a utekajú. A, a e, to sú len vnútorne vysídlení ľudia, ktorí len prešli z jedného kúta do druhého, ale len zo Sýrie ušlo 4 milióny utečencov. Len z oblasti, ktorú ja som hovoril, ušlo 1 milión ľudí, z toho 700 tisíc kresťanov. Mm. Takže ja sa na to pozerám z tohoto pohľadu a riešiť to, že kto podnetil, kdo, že, že, že niekto chcel vyhnať vlastne odtiaľ tých utekajúcich ľudí, aby ohrozili Európu toto je celé ako fantasmagoria. Dobre, to, takže toto, toto jednoducho fakt, takto vnímate, ale pri tých Turkoch tam skrátka aj, to, aj vy to tak vidíte, že momentálne im vyhovuje to, že niekto vraždí Kurdov a toto asi teda sa zhodneme, že nie je celkom správny postoj. A asi by bolo fajn, aj keď je teraz neočakávam od vás, že vy máte tú moc teraz nastaviť nejakú európsku politiku, ale asi by bolo fajn vyslať nejaký evidentný signál smerom k Turecku zo strany aj Európskej únie, že jednoducho toto je vec, s ktorou sa Európa postavená na nejakých hodnotách nemôže stotožniť, že niekomu teda toto vyhovuje. Ale ja som zatiaľ, a, a teda možno aj z tých dôvodov, ktoré vy hovoríte, že teraz sú prázdniny v parlamente, ale že, že toto by som asi očakával, viete, nejakú, nejaké rázne stanovisko, že proste toto je nepripustné, čo momentálne e, Turecko robí. Trošku to tak vnímam, že Turecko, keďže dnes je veľmi vážnym spoluhráčom aj Spojených štátov a vôbec je to vlastne aj člen NATO, takže Európa je k nemu taká trošku opatrná, možno aj z dôvodov, že teda má s ním nejaké hospodárske vzťahy a tak ďalej, takže ja mám pocit, ale však ak sa mýlim, veď ma opravte, že, že, že to nie je taký nejaký dostatočný hlas, nezaznel smerom k, k Turecku zo strany Európy, takto to poviem. No, E, veď opakujem, ten konflikt nastal pred niekoľkými dňami a Aj, parlament ja. tesne predtým zavrel svoje brány. Ja si myslím, že hneď to bude na stole na rokovaniach. Začíname 31. augusta. Mm. A to budú výbory. Krátko na to bude štrásburské um, stretnutie a tam som presvedčený, že táto, táto téma hneď bude. Momentálne sa vyjadrujú len niektorí uh, predstavitelia Európskeho parlamentu, čiže, čiže to budú len ojedené hlasy, žiaden dokument e, teraz nezaznieje. Ale e, k Turecku sme sa už vyjadrovali mhm. viackrát. Mm-hmm. Nedávno bolo pripomenené výročie um, genocidy voči Arménom z roku 1915, vtedy ešte Osmanská ríša, ale Turecko je jej nástupnickým štátom, doteraz tú genocidu neuznalo. Turecko je akoby tým čakajúcim členom na vstup do Európskej únie. Čiže tu, tu sú veľmi vážne komplikované vzťahy a toto vyčkávanie jednoznačne neprispeje k tej politickej um, histórii, alebo teda ktorú si Turecko píše, mm. že uh, akým spôsobom sa stavia k celej tejto otázke. Pretože Európe záleží na tom, aby demokratické princípy, na ktorých e, my stojíme, žijeme, aby sa mohli šíriť, pretože sú, sú tými, ktoré pozdvihnú ktorúkoľvek krajinu ku lepšej prosperite, ku lepšiemu životu. Taká, taká otázka, ktorá vás možno aj trošku... Uh, viete, že sa vám zježia chlpy, že ešte stojíme na demokratických princípoch? E, tak ja odpoviem, že samozrejme, že áno, veci buďme len vedomí, uh, že stále máme... V naše, tak dobre, kto stojíme? Európska únia alebo Slovensko? No vôbec my, krajiny západu, ktoré teda tvrdíme, že stojíme na eh, hodnotách demokracie, že či je to pravda ešte stále, sa len pýtam. Lebo mnohí poslucháči, ktorí chodia do tohto rádia, tvrdia, že už to pravda dávno nie je, že je to už len vyprázdnený pojem bez obsahu. Tak sa pýtam na váš názor. Keď bude Slovensko tak netečné, tak lahostajné, keď budú slovenskí obyvateľia a, a, a tí, ktorí majú proste svoj volebný hlas a kašľať na každé voľby, tak tu vôbec nehovoríme o tom, že my ich môžeme považovať za úplne e, relevantné. Jednoducho, keď tu volilo 1 e, 134 tisíc ľudí, namiesto 4 milióny 200 tisíc opravnených voličov, tak e, tu práve chýba to, mne sa páči na tomto slobodnom vysielači, na vašom vysielači toľko, že jednoducho vám vlastným spôsobom, ktorý nemusím úplne schvalovať, ale vám vlastným spôsobom budíte ten záujem o to, o spoločenské dianie a o to, aby obyvateľia hovorili do toho, čo sa deje, snažili sa rozumieť, snažili sa starať, aby boli zodpovední voči dianiu spoločnosti. Hmm. Ja si myslím, že ideálom by nám malo byť také Švajčiarsko, ktoré tiež poznám do istej miery dôvernosti, jak, e, takže som sa zúčastnil medziparlamentných stretnutí tak tam mám priateľov, tak e, tam dlhoročne mám známych a bol som tam veľmi veľakrát. Čiže keby sme sa tak starali o svoj štát, ako sa stará jeden švajčiarsky obyvateľ, no tak potom by sme tu mali o mnoho lepší stav v krajine, aj ten stav demokracie. Mm. Ale e, hovoriť o tom, jak nás niekto celosvetovo utláča, proste kto nás tu ovláda, e, to je pre mňa na úsmev. To proste nie je pravda ale tu my sme sa ešte neprebrali, my stále tu postsocialisticky spíme. Jednoducho bolo to tak, že e, krajinu kto si viedol, kto si riadil, ako si fungovala a ty si tu žil svoj život, postavil si si svoj dom, nahrabal si si na svoje auto a ak si bol šikovný, dostal si sa aj k nejakej inej práci, jobiku a keď si vedel vexlovať, tak si mal ešte viacej prachu ako ostatní. Mm. No a ja si myslím, že toto je rozmýšľanie mnohých môj život, môj dom, môj bytík niekde v paneláku, moja prácička, moja dovolenka, moja rodinečka, to je všetko, čo tak chcem. Potom je tu veľká časť nešťastníkov, ktorí sa ani ku práci nedostanú a potom je tu veľká časť a veľká nie. Určitá skupina politikov, ktorí si proste vďaka lahostajnosti obyvateľstva robia, čo chcú. Hm. Ja som veľmi nahňovaný na to, že na Slovensku sa politika skutočne zneužíva, ale keby k volebným urnám prišli 4 milióny voličov a nie 1 134 tisíc, tak by to vyzeralo úplne. Hey, takže vy, vy ste asi celkom aj logický zástanca toho, že voľby môžu veci ešte meniť. A veľmi významným spôsobom. My máme slobodné voľby, máme kontrolné mechanizmy, my vôbec nehovoríme, že žijeme nejakým zlým spôsobom, žijeme veľmi dobre. A dobre, tak ale zase pre objektivitu poviem, že chodí aj do slobodného vysielača veľké množstvo e, ľudí, ktorí tvrdia, že voľby už dnes nemenia nič lebo v konečnom dôsledku ten, kto naozaj vládne, to je svetová oligarchia, to sú proste rôzne korporácie, ktoré jednoducho je v podstate jedno, koho zvolíte, kúpia si. A vy tiež ako človek, ktorý pôsobíte aj v Európarlamente, musíte potvrdiť to, že jednoducho nehovorím teraz, že sa máte stotožniť s tým, čo teraz hovorím, len čo chcem povedať je, že aj vy viete veľmi dobre, že v Europarlamente funguje silný lobbying rôznych skupín, keď sa má niečo presadiť a, a z toho aj potom, viete, vychádza takéto, takéto povedomie ľudí o tom, že jednoducho voľby už nič nevenia a ten, kto naozaj rozhoduje, je ten, kto má v kešeni najviac peňazí. No a najviac peňazí má dnes tá svetová oligarchia a teda e, korporácie. Tak kvôli tomu teda e, je tu potom ten názor ľudí, že voľby už dnes nemajú žiaden význam. Ale, no, no však no, môžete sa k tomu vyjadriť, kľudne. Víte, e, popísané, ale takéto skratkujete scenáre zase neprinášajú úplnú pravdu. Viete, množstvo ľudí nie je na predaj, nie každý je jednoducho e, musíte oči, keď zbadá, zbadá peniaze. Nie všetci sú tu na predaj. E, mňa tiež trápi, ja tvrdím, že momentálne nastavenie parlamentu, e, že to je dohoda so zavretými dverami medzi najväčšími frakciami SND, sociálna demokratia a EPP, že jak prezident, e, jak e, teda predseda Juncker, tak predseda Schulz, e, že to boli dohodnuté postavy a nie zvolené postavy. Ale pozor, na to je odpoveď veľmi jednoduchá a jednoznačne pravdivá len z iného uhlu pohľadu. Keď som hovoril so socialistickými a EPP ľuďmi, tak mi povedali, akože nie je zvolený, veď my sme ho zvolili. Ale ja som povedal, počkať, ale tak vaši predstaviteľi sa dohodli, vy ste najväčšia frakcia, vy ste ich si ich proste zvolili. A oni povedali, že tak áno, však my sme sa dohodli, tak sme ich zvolili. No, ale náš predseda, tretia najväčšej frakcie ECR, Sajed Kamal, za európskych konzervatívcov, vystúpil so svojím, teda so svojou rečou k situácii, lebo vždy predsedové frakcie sa hmm. vyjadrujú ku každej takéto ako, ako prvý. No a povedal, e, ľudia, toto je demokracia? Toto je demokracia, že vy poviete svojim členom, čo je vaša dohoda a to urobíte? Keby sme tu mali menovite hlasovať a na každého poslanca nechať, ako bude voliť, no tak ani Juncker, ani Schulz nemusia byť na svojich miestach dneska. No a to je demokracia, ktorú ja chcem, ja predstavujem, alebo uh, takto k tomu pristupujem. Ja si myslím, že toto je demokracia. No ale tu mám dve najväčšie frakcie, ktoré majú spolu teda drvivú väčšinu v parlamente, hm. povedia, že pre nich je demokracia to, že sa medzi sebou dohodli <laughs> no. a a volili teda demokraticky, že stlačí tlačítka, že chceme Junckera a Šulca. Dobre, počujte, že veď k tomuto sa konec koncov ešte dostaneme, budeme sa dnes baviť aj o migrácii, aj sa vás opýtam na Gabčíkovo, čo si myslíte, ale pekne po poriadku, ešte sa bavíme teda stále, povedzme, že ostaneme ešte chvíľu v tej Sýrii a Iraku, a, ale urobíme tak po pesničke. Dobre, nech si trošku oddychneme, lebo pozerám, že hodina za nami a máme tu už aj mail od uh, Petra, tak prečítame aj ten po pesničke. A samozrejme, vy ostante pán Škripek na linke, budete počuť pesničku a po nej budeme pokračovať v našom rozhovore. Dobre? Takže neskladajte. A ja chcem povedať, že ak máte teda nejakú otázku, tak sa nebojte, zatelefonujte 048 381 0101. Ako ste počuli, pán Škripek je pripravený odpovedať na akúkoľvek otázku, či už bude teda kritická alebo pozitívna, to je jedno. Nech sa teda najlepšie, keď sa bude týkať tej témy, ktorú teraz rozoberáme, a, alebo nám napíšte mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ve městě jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje,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 Potom se omluvíme, pomníky postavíme a hlavy ozdobíme. Břevnovským klášterem dědím knihy se pálí ve jménu kalicha oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál křičí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 kostel v árl se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je ju rodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska. Jak je to dál? Dál se háže kamením a píská,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 Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, ktorej hosťom je dnes eh, Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku. Téma dnešnej relácie znie Sýria dnešných čias. Povedzme, že to môžeme rozšíriť aj o, o tému Irak dnešných čias. Aký osud čaká tamojších kurdov a kresťanov? Toto je vlastne tá hlavná téma, ktorej sa dnes venujeme. Prejdem na maily, ale ešte predtým jedna vec, aby sme to celé uzavreli. Vy ste hovorili, pán Škripek, o tom, že nielen Kurdi sú úspešní v boji s islamským štátom, teda v Sýrii, ale, ale takisto aj tá miestna kresťanská komunita, aj keď hoci veľmi slabo ozbrojená, aj keď otrhaná, ale že proste sa povz, už sa postavila tej, tomuto bezpráviu a, a nespravodlivosti a zabíjaniu a, e, urobila proste vojenskú jednotku a aj oni sú úspešní v boji s tým islamským štátom. A ale hovoríte, že, ale že toto si nejako svet nevšíma, že oni sa vám na toto stiažovali, že, že ich to veľmi mrzí, že oni sú tak akoby nejak uh, mimo centra záujmu e, svetových médií, vôbec medzinárodného spoločenstva a tak? 100% áno, veľmi ich to bolí, pretože už tu fungujú už asi 2-4 roky, e, tvoria tú svoju samozprávu. E, ešte raz, e, nie každá tá skupina je schopná tam niečo robiť a toto mm-hmm. práve navrhli syriackí kresťania. Ja musím povedať, že bol viditeľný rozdiel medzi tými etnikami, že ako sú rozvinuté, ako žijú. Myslím si, že dovolím si povedať, že tie kresťanské skupiny tam boli najďalej. Mali, mali proste najväčšiu schopnosť e, vytvárať tú štruktúru a aj sa to pokusili, aj to urobili, ale nikto si ich nevšíma. Jediné, čo by oni potrebovali, je dostať medzinárodné uznanie a mohli by byť aj adresátom potom napríklad humanitárnej pomoci alebo aj vojenskej pomoci, pretože oni nekričia, že poďte sem a bojujte za nás, pošlite sem jednotky nejaké. Hmm. Oni povedali, my chceme bojovať, my sa chceme brániť, my vieme vytlačiť ISIS. A naozaj to aj preukázali svoju hrdinskosť a, a, um, ale my sme im tú medzinárodnú podporu nedali zatiaľ. Čiže ja som na to začal, ja som bol prvý, oni mi to povedali s veľkou úctou a vďakou, že bol, ste prvý politik, ktorý tu prišiel a naozaj sa pozrieť, vidieť to tu, aby sme vám všetko mohli ukázať. Bolo to veľmi únavné, ja som sa tam stretol s obrovským množstvom ľudí, každý mi rozprával o tej svojej organizácii, o tých svojich možnostiach, alebo, alebo <clears throat> čo všetko sa tam deje. Hmm. A ja som hneď zareagoval, ja som okamžite o demokratickej samozpráve hovoril e, na zasadnutí Štrasburského parlamentu v možnostiach, ktoré mám, to sú tie jednominútové vystúpenia. A musím povedať, že oni naozaj priniesli model, ktorý môže byť, a oni už hovoria o budúcnosti, pretože pozrite, tak či onak, skôr či neskôr, ISIS porazený bude, ISIS odstránený bude. Ale nevieme, čo bude ďalej, pretože Sýria sa už nikdy nevráti a s najväčšou pravdepodobnosťou ani Irak do svojej pôvodnej existencie. Čiže ten štát prestal existovať a už ho čaká len agónia, agónia je teraz, už ho čaká len smrť. Čo bude potom? A práve DSA, demokratická samozpráva každého toho kantonu, môže byť modelom na spolužitie menšín a fungovanie vytvorili politickú štruktúru a chcú obnoviť jednoducho výrobu, hospodárstvo, zásobovanie, výrobu energii, obchod. Jednoducho chcú prinavratiť krajinu do normálneho fungovania. A toto DSA, čiže správa samostatného kantónu podľa toho, aké skupiny menšín tam žijú, by mohol byť model, lebo je to založené na demokratických princípoch našich, európskych, také, mm. aké máme my a dokážu rozvíjať krajinu. Dobre, a tieto demokratické samozprávy, to sa týka teda len kresťanov, alebo aj kurdi takto fungujú? Uh, Kurdi majú vlastnú štruktúru, ale podporujú napríklad túto v severovýchodnej Sýrii, spolupracujú aj sú súčasťou tej spoločenskej dohody, teda tej budúcej ústavy. Hmm. A sú v, členmi parlamentu, je tam 101 miest a menšiny tam majú, majú pomerné zastúpenie. Na Ninivskej planine sú to iné skupiny, ale tiež síreckí kresťania, kurdi a ďalšie skupiny. No dobre, len či teraz tých kurdov viete, že majú tam síce nejaké samozprávne celky, neviem čo, fungujú si sami a tak, a, a celkom to funguje, ako hovoríte, a že či ich tí Turci nevypália do dovtedy, že či ich úplne nevy, nevyčistia. Ja som kde si zachytil také je tvrdenie, lebo to sú milióny ľudí. No, kde si som zachytil, že oni, proste tí kurdi hovoria, že však keď sa proti nám postaví tá turecká armáda, že my nemáme šancu, že to je, že nás tu proste vyhľadia, že nehrozí takýto katastrofálny scenár, že proste by sa Turecko pustilo až takto extrémne do nich? No to si zase ani Turecko podľa mňa nedovolí. E, treba povedať, že kurdské jednotky sú ozbrojené iba ľahkými zbraniami a zrejme teda v malom, v malom rozsahu majú trošku ťažšiu techniku. E, musím povedať, že e, od tej kresťanskej armády, ktorú som videl ozbrojenú len kalašníkom, aj to dobitými. Ja mám pocit, že to nakúpili niekde vyradené proste od nejakých priekupníkov tak proste tá pešmergy, tie jednotky pešmergy mali o mnoho lepšie zbraň, alebo teda úplne iné. Aj mm-hmm. výstroj mali, uniformy mali lepšie, mali zariadenie na nočné videnie, mali americké pušky, e, sami mi povedali, mali tam nemecké autá, čiže povedali mi, že ich podporujú Nemci, výzbrojov, Taliani aj Američania. Čiže mhm. tam bol viditeľný posun a viditeľne väčšia schopnosť sa brániť. Ale ISIS má neuveriteľné prostriedky k dispozícii, pretože keď ISIS prepadol Sýriu a Irak, tak um, veľká časť armády sa pridala na ich stranu. Veľká mm. časť irackej armády aj s americkou výzbrojou. Uh, prepadli viaceré sklady a získali obrovské množstvo munície. Uh, iracká armáda nemá vlastenecké cítenie. E, nedávno sa stalo, že len oznámil ISIS, že bude útočiť a deň predtým americkí, teda irackí generáli ušli. Vykradli peniaze, čo, čo viem teda, že ušli s peniazmi a opustili jednoducho vlastné tábory. Um, to je ten problém, ktorý Hej. tam je, že tam nie je vlasteneckého cítenia. Hmm. Dobre, poďme na maily. Začneme mailom od Petra, takým dlhším, ale prečítam celý. E, dobrý večer do štúdia aj tebe, aj pánovi Škripekovi. Už dlhší čas mám jeden pocit aj pri iných témach z iných relácií, a teda rovnako aj pri dnešnej. Môj pocit je ten, že sa bavíme všetci o jednotlivých témach oddelene, a tak sa nám nikdy nepodarí dostať sa k podstate, ktorá je základom všetkých problémov zamestnávajúcich nás stále viac. Raz sa bavíme o utečencoch prichádzajúcich do Európy, potom o Sýrii a situácii tam, inokedy o Ukrajine alebo o Grécku a tak by som mohol pokračovať. Zamestnávajú nás takéto dielčie problémy a venujeme im pozornosť ako nejakým atrakciám, pritom nám stále uniká podstata. Čo je spoločným menovateľom všetkých týchto problémov? Pretože aj keď to nevnímame, tak tam prepojenie je. Skúsme sa znova a znova pýtať, že komu situácia, o ktorej sa bavíme, vyhovuje. Čím hlbšie sa dostaneme, tým bližšie budeme k pravde a začneme chápať súvislosti. Pán Škripek hovorí o tom, čo videl, ale viac hovorí o tom, ako to vníma, o svojich pocitoch alebo o čiastkových informáciách. To, čo spomína, je na povrchu. Je to čiastkový pohľad a ja by som si nedovolil prezentovať tieto poznatky ako niečo, pod, ako niečo podstatné. Je to typický pohľad politika a ja ho aj tak beriem. Prosím, nechápte ma zle, ja to nehodnotím, nemám na to ani negatívny, ani pozitívny názor, len konštatujem. Už všetci zabudli, ako to fungovalo u nás v bývalej Československej socialistickej republike. Dojem získaný z akejkoľvek krátkej návštevy bol na míle vzdialený od reality. Asi pred 4 rokmi, keď e, začali problémy súvisiace s útokom a mediálnou propagandou proti Sýrii, tak mi jeden obyvateľ Sýrii, žijúci na Slovensku, povedal, že tomu vôbec nerozumie, čo o jeho krajine všade hovoria. Veď to vôbec nie je tak, že by bola v Sýrii diktatúra. Podľa jeho názoru bol v Sýrii život na veľmi dobrej sociálnej úrovni, Nevnímal život vo svojej krajine ako diktatúru, vtedy som tomu nevenoval pozornosť. Európsky parlament, a tu už sa končí pomaly ten mail, Európsky parlament nemá vplyv na nič. Je to len divadlo a hoci sa to pánovi Škripekovi nebude páčiť, môj názor je taký, že neovplyvňuje vôbec, ale vôbec nič podstatné. Dostane všetko nadiktované od niekoho v pozadí. Tak to bolo s Gréckom, v prípade ktorého diktujú banky, rovnako je to v prípade Ukrajiny, kde diktujú USA, v prípade Líbie rovnako a tak je to aj v prípade Sýrie. Cyniskosť sa stala už beznou súčasťou politiky na rôznej úrovni. Rozumiem pánovi Škripekovi, lebo obmedzujúce klapky, s ktorými politici žijú, nedovolia vnímať veci inak. Nemyslím to prosím urážlivo, väčšina spoločnosti totiž s nejakými klapkami žije. Veci len treba dať dokopy jedna a jedna. Ďakujem za priestor a reláciu. PS, ospravedlňujem sa za dĺžku, ale nevedel som to sformulovať kratšie. Tak, takýto názor vyslovil poslucháč. Chcete na to reagovať? No, veľmi krátko, no, no čo môžem povedať na to, že teda pán Peter jednoducho povie, niekto je za tým, niekto to riadi, vy nemáte na nič vplyv. Už na to sa nedá povedať nič. Ehm, ja viem, že slovenský, slovenský sociálny, e, teda slovenské sociálne siete sú, sú plné 100% vysvetľujúcich scenárov. Ale jednoducho, keď som v politike už od Národnej rady, tak som prekvapený, ak strašne veľa dobrých politikov je na Facebooku a vlastne všetko vedia vyriešiť ja sa vlastne potom pýtam, že tak čak, prečo nie ste v Národnej rade alebo v tom EP, tak, tak choďte, no tak buďte tam, a hľadajte to lepšie. Ako na to sa nedá nič povedať. Jednoducho, pozrite, e, Európska únia so svojimi 508 miliónmi obyvateľov je naozaj um, veľmocou sveta, ktorá e, nemôžeme povedať, že nemá žiaden vplyv. No ale zase tiež nebudem z úctou brať teda názor pánovi Petrovi, len povedať, že a to je tá naša, tá naša obľúbená konšpirácia, že niekto to tu riadi, možno sú to tí oligarchovia z nejakého paktu Bilderberg a teda vlastne všetci sme tomu vydaní na pospas. Už tak, keď toto chceme prijať, tak nám nič iné nezostáva, len to prijať. No. Dobre. Ešte sa môžeme vysťahovať niekde do lesa, do hory, niekde na vidiek a žiť si svoj život a vytvoriť svoju komunitku nejakú a byť nezávislý od všetkého, nemať mobil, nemať internet, nemať nič a chovať si, chovať si kravičku a dopestovať si svoj chlebík. No, toto nie je prípad nášho poslucháča, ktorý nám volá. Ten evidentne telefón má, keďže telefonuje do tejto relácie. Uvidíme, koho tam máme. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak pri telefóne Petra, ktorý nám písal ten e-mail, takže Aha, no. Dobrý. veľmi rád by som zareagoval na slova pána Škripka teraz. Ja som vedel, že presne toto bude hovoriť, čo povedal. Um, <laughs> mám totiž to osobnú skúsenosť s tým, ako funguje Národná rada Slovenskej republiky, keďže som pracoval v reštaurácii, ktorá je súčasťou Národnej rady. Uh-huh. A stretával som sa s poslancami a s politikmi veľmi bežne. Takže, ale v poriadku, samozrejme, že to sa zmeniť nedá. Uh, ja len uh, som na mm, možno tú pripomienku k tým konšpiráciám, ak eh, ľudia, ktorí trošku vedia rôzne jazyky, tak majú možnosť dneska už eh, zistiť, ako sa s takýmito tzv. konšpiráciami zaoberajú už bežne v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku. A eh, sú na to obrovské semináre, kde sa stretávajú tisíce ľudí, ktorí sa o týchto veciach bavia. Na Slovensku sa o tom žiaľ nevie, lebo nikto o tom nehovorí. Takže to je len, ako, to nie je len môj názor, ten je postavený na faktoch, ktoré niekto prezentuje a keď to počuje tisíce ľudí, tak asi to má nejaký zmysel. Ale mm, ďakujem za zaujímavú reláciu, takže hmm. len toľko som chcel Ďakujeme aj my veľmi pekne za váš hmm. názor. Áno. Pán Škripek, nech sa páči, ak chcete. No, tak pán Peter povedal, že teda vidí do toho a, a ja súhlasím s tým, že aj v našom parlamente teraz je drvivá väčšina poslancov, ktorí proste súhlasia s tým, čo im povedia, povie ich vedenie. A, a to je naozaj e, bezmocné zo strany tej opozície, veď sám som to pocitoval. Ale keby demokracia na Slovensku, teda prepáčte, nie demokracia, obyvateľia na Slovensku fungovali inak, no tak nepripustia to, že budeme sa správať nedemokraticky. Lebo to, čo my máme v Národnej rade, to tiež nepovažujem za demokraciu. To je, to je len super originálna forma demokracie, kedy a náš predseda parlamentu Paška vyhlási, vyhraj voľby a rob čo chceš. No, tak... no bývalý predseda parlamentu. Aj bývalý pán Nie je predseda, lebo robil zlobu. A... <laughs> A ideme na maily, ešte dáme do tej desiatej maily, lebo je ich tu dosť, tak poďme na ďalší. Ale pripravte sa na to, pán Škripek, že nebudú s vami poslucháči súhlasiť tu dnes večer zrejme. Áno, to očakával, však keď niektorí, ehm, niektorí predstaviteľi, alebo neviem ako ich nazvať, niektoré postavy vystúpili na verejnosti ma chcú obesiť a vôbec nepochopili, že som hlasoval proti kvótam, tak ja očakávam práve takéto maily. Takže... No, a zatiaľ ale tie maily ako nemôžete zase hodnotiť, že by boli nejaké neslušné alebo zlé, len poslucháči vyjadrujú svoje názory, ktoré sa nemusia stotožňovať s tými vašimi, to je úplne v poriadku. Ale chcel som čítať mail, ale dáme priestor poslucháčovi, ktorý je na telefónnej linke opäť. Dobrý večer. Dobrý večer, tu mám Milan Zajac. Chcem pánovi Škripekovi poďakovať za kresťanský hlas v Európarlamente, to je prvá vec. Po druhé mu chcem pripomenúť, že Turecko je schopné hocičoho, pretože 24.4. sme si pripomenuli 100 rokov od vyvražďovania Arménov a to nebolo len jednoročná záležitosť, to bola mnohoročná záležitosť. A po <laughs> ďalšiu vec chcem sa ho spýtať, či nepočul náhodou o takej možnosti, že by bolo priateľné aj pre Sýriu nejakú tú srbsko, vlastne sírsko-kurdskú federáciu vytvoriť. Toto by ma zaujímalo, tú sírsko-kurdskú federáciu. Mm-hmm. Prosím, bráňa o odpoveď. Hej. Ďakujeme pekne za tento váš telefonát, majte sa do počutia. No, ja som počul o tomto priamo tam na tvorí miesta Eh, ja, ja vám to poviem tak, že Kurdi sú najväčšou etnickou skupinou a oni sa tam budú správať, ak vytvoria svoje, svoje štátne usporiadanie, tak sa budú správať väčšinovo. Hm. Ale práve na to je tu a ja sa angažujem teraz v skupinách, ktoré, ktoré um, um, majú vzťah k tejto otázke. Práve na to sú to aj poslanci Európskeho parlamentu, aby žiadali, že ak vznikne takéto usporiadanie, Nového Kurdistanu, tak aby zaručili v ústave e, relevantný priestor pre menšiny. A to môže byť a bude, ja som presvedčený, že bude, e, politická požiadavka Európskeho parlamentu alebo Európskej <clears throat> únie, aby e, kurdský väčšinový, väčšinová skupina, mhm. ktorá tam bude, zaručila, že dá priestor ostatným. Práve na demokratických princípoch. Um, Syriackí kresťania si myslím, že by chceli takúto spoluprácu. Konec koncov na vyhlásení toho exilového dokumentu o DSA, o samozpráve, ktorému som predsedal, e, tak e, tam prišiel zástupca Kurdov so schválením ich vyhlásenia. Ale musím povedať, že to bolo napäté a že jednania politické jednania prebiehali tak do poslednej chvíle, že ja som mal v príprave na stole pred sebou, že mám privítať kurdského predstaviteľa a už keď som sadol za mikrofón, ešte za mnou dobehli a, teda dobehol za mnou e, asistenta a mi šepkal, že nesmieš to prečítať v tejto chvíli, že ešte nevieme, ešte, ešte niekoľko minút potrebujeme, aby sme vedeli, ako sa zachová. Uh-huh. Čiže som v tej chvíli videl, že, že to je tak krehunké, a predsa len mi nakoniec naznačili, že ja mu mám dať priestor, takže ja som ho vynechal zo svojho príhovoru a iba som povedal, že sú tu jezidi, e, syriackí kresťania a niektoré ďalšie skupiny, ale vynechal som kurdskú prítomnosť, až keď mi bolo naznačené, že on prehovorí, až vtedy som mu dal priestor. Čím chcem popísať, že tá situácia je tam krehunká a že oni tú, tú spoluprácu veľmi chcú, ale je to krehká politika proste. E, dobre, mail od e, Daniela. Odporúčam si rýchlo doštudovať základné geopolitické údaje, aby pán europoslanec nerobil sám sebe hambu, pretože sa očakáva, že aspoň ten základ by mal mať každý EU poslanec naštudovaný. To mi chcete tvrdiť, že islamský štát vznikol z ničoho, bez akékoľvek podpory USA, tak potom vy si asi myslíte, že Taliban je tiež zázrak, ktorý sa zrazu, počkajte, zdvihnem, ale počkajte na linke, kým dočítam mail prípadne kým pán europoslanec zareaguje, čiže bez akejkoľvek podpory USA, tak potom vy sa si, si, si asi myslíte, že Taliban je tiež zázrak, ktorý sa zrazu len objavil, aby bojoval proti Rusom. Úplná hrôza, keď počúvam politika, ktorý nemá základné informácie. Vy ani neviete, že cez Turecko je IS zásobované, že USA bombardujú islamský štát, ale žiaden výrazný postup nevidieť. Keď bombardovali Irak, tak tam tiež pol roka nebol žiaden významný posun ako tu. Niekoľko otázok vám adresoval Daniel, týchto, aby čaká asi vašu odpoveď na to. Áno. No, pán Daniel, tak e, šup, šup, poďte to preukázať, viete, e, to je ten rozdiel medzi tými politikmi z Facebooku a byť v politike, či v Národnej rade alebo VP, že vy nemôžete rozprávať, čo sa vám zazdá. Hej, čo, si, čo si pospájate zo 6 alebo 48 článkov, kde na to proste všetci prišli úplne perfektne. Ak chcete niečo preukázať, vy to musíte preukázať. Hej. A vy takéto vyhlásenia nemôžete dávať na politickej scéne. Ako môžete ich dávať ako FB, FB hodnotiteľ, môžete tam dávať takéto statusy, môžete byť aj um, sám sa môžete urobiť novinárom a uverejňovať takéto články. Všetko môžete. Akorát, že v politike s tým nič neurobíte. Takže... Dobre, takže tak. Uh, poslucháč na telefónnej linke, dobrý večer. Ehm, dobrý večer, ja by som sa chcel pána Škripeka opýtať, prečo sa odrazu už, ehm, ehm, prečo e, si, či si nemyslí, že vlastne toto všetko je len boj o nejaký plynovod. Jednoducho, v Turecku sa urobil problém, urobil sa na Ukrajine problém, je to nespodahlivé a teraz som si pozeral, a severný koridor pôjde čisto z Ruska do Nemecka. Čiže obíde sa Ukrajina, obídeme sa my, obídu sa Česi, obídu sa Rakúšaci, obídu sa všetko a pôjde to priamo do Nemecka. Nie je to opäť nejaká fašistická hra týchto pošahancov, ktorí boli kedysi fašistami. Ja. A jednoducho ide, ide o toto. A je to tak. Si zoberme, že vlastne teraz pôjde veľká rúra priamo do Nemecka. A Nemci majú, čo chceli. Hej, v Turecku e, Turkov doteraz zamestnávali, tak Turci ako keby sa im chceli oplatiť. Ja neviem, mal byť South Stream, malo to byť cez Turecko, alebo to malo obísť cez Maďarsko. Ale jednoducho toto sa nebude konať. Pôjde cez Baltika, pôjde to priamo do Nemecka a Nemci budú mať trh s plynom pre Európu sami pre seba. Opäť Nemci budú obchodovať za celú Európu a celou Európu veľmi budú okladať. A vy, pán Škripek, ako europoslanec, toto ako nevidíte, zoberte si ako jedno, vždycky musíte vedieť, základ je energia. A keď sa niečo deje, keď sa niekde niečo bije, tak tam tie energie niekde, niekde nejaká energia uteká. Zlá energia niekde nie. Jednoducho je to odbočené. To, čo niekde sa, jednoducho niekde to nefunguje tak, ako má. Hmm. A to je fyzika, pán Škripek, to je Einstein. E rovná sa MC na druhú, to je základom všetkého. A nejaká vojna, ktorú tu, tu rozducháva, prečo ju rozducháva, kto ju rozducháva? Taliansko s Anglickom a s Francúzskom napadli Severnú Afriku. A teraz my budeme za týchto darmožráčov pošahaných, ktorí nám robia len zle pre Európu, tak my za nich budeme platiť tým, že my musíme týchto chudákov, ktorých oni napadli, eh, pomiešaných s teroristami, ktorých tu dotiahnu, aby tu urobili ešte chaos, tak ich budeme teraz tu živiť my. Akože to, toto sú krásne veci, čo vy hovoríte, že ako všetko eh, to riešite, ako ťažko sa vy narobíte. Áno, super. Ale vy za to dostanete, povedzme si, 5000 eur. My sa tu nadrieme ako chují na tom Slovensku s prepačením. Počujte, len, len už euro. zase... Ja, to je všetko. Takto, ja že, hej, že aby sme, viete, zase neotvorili 28 tém, lebo že už nech aspoň... Nie, jednoducho, tých 28 tém otvárajú oni. Utlmujú to. Ja rozumiem, len viete, oni, že... Oni nás ľudí, oni, oni ľudí, e, oni ľudí robia už úplných otrokov, doslova, nie že otrokov, ale jednoducho už nevádzeme. Hej. A oni vedia, že čím ďalej nás budú masírovať stále týmito tuposťami, tak my budeme menej vládať odporovať. A to pán Škripek veľmi dobre vie. To by pán Juncker ešte lepšie. A oni nás stále unavujú novými a novými e, témami a stále dookola rozprávajú to svoje naučené. A my toto počúvame a už nás nebaví ani odpovedať, že to je nezmysel. Hovorím, Nemci teraz už dohoda s Ruskom cez Baltik pôjde priamo rúra do Nemecka. Dobre, a ideme potom, nechať zareagovať. Rúra, keď, ja poviem, čo sa stane. Keď sa postaví rúra, no. odrazu to utichne. Odrazu bude všetko v poriadku len aby bola rúra priamo do Nemecka. A Nemci vždycky boli hlavní predajca všetkého a chcú si zobrať aj plyn, lebo vedia, že to je budúcnosť pretože je ešte dostatok na rozdiel od ropy. Dobre, môžeme ho už nechať zareagovať? Ďakujem za, za, za to, že ste. Pekný deň. Dobre, ja majte sa. Reagujte. Nemusíme ani byť na telefóne. Dobre, majte sa. Do počutia. Ja len preto hovorím, že treba si vybrať, že čo ideme riešiť, lebo keď otvoríte veľa tém, tak vám na veľa tém asi neodpovie, lebo to už sa nedá všetko zapamätať. A keď teda riešime asi, že, že Irak a Sýriu, tak skúsme niekde pri tom ostať a, neriešiť teraz. Ja netvrdím, že to nie je relevantná otázka, len teraz ako sa nebavíme celkom o platoch europoslancov, tak, tak by som to možno nemiešal do tejto relácie. Tak skúsme najskôr naozaj na tieto veci odpovedať Sýria, Irak, povedzme utečenci, to sú témy dnešnej relácie, tak skúsme sa no. možno na to zamerať, ale nech sa páči, že odpovedzte. Ja myslím, že nedokážem reagovať. Toto bol znovu jeden účelný názor. Ja som rád, že tento pán Poškovač sa zaoberá, stará sa, že mu na tom záleží, len chcel by som tak nedá sa mu odpovedať na ten plyn a na to, jak Nemecko tu bude vládnuť a tak. Ale môžem vám povedať, že prosím, neskladajte sa do tej pozície bezmocnosti, e, aj vy urobte čokoľvek, aby ste získali pre spoločenskú angažovanosť ďalších ľudí. A to je to, že ak, ak, ja myslím, že to môže aj veľmi nakaziť mysle ľudí na Slovensku, že všetko to tu niekto riadi a teda my sme tu bezmocní jednotlivci, no tak potom sa vzdávame toho svojho občianského hlasu vo vlastnej krajine. A e, mne záleží na tom, aby Slovensko malo svoj zdravý hlas, aby si zachovalo e, svoj zástoj v EÚ a nepodriadovalo sa nejakým nejakým len, len príkazom z hora. Ale na toto musí byť e, aktívna spoločnosť. A ona tu nie je, podľa mňa. Dobre, ideme, ideme na ďalší mail. Chcete si no. vypočuť ďalšiu kritiku? Áno, <laughs> Dobre, pán europoslanec Škripek, najskôr nie ste schopní odlišiť pravdu od ako vás počúvam, som z vás sklamaná. Vy mm-hmm. rozprávate o svojom postoji, e, k situácii kurdov, občanov nie Európskej únie ani obyčajných ľudí na Slovensku. Nejako vám ušla problematika o nás, pre nás, a to, mm. že čo ste za nás obyčajných ľudí vypresadili, urobili, vykonali. Mňa zaujímajú skutky, nie poznávacie výlevy za naše peniaze do Ázie. To vám oči zatieňuje výška platu EU poslanca, prípadne mi, že, pripadáte mi, že ste sa nechal unášať nesprávnym smerom. Na čo toto rozoberáte ako tému dňa či večera? Prečo sa nevenujete skutočným problémom na Slovensku Slovákov? Toť môj názor skvelé. Tak milá pani poslucháčka, tu sa pýtate mňa, či uh, to, to, To sa asi musím ja tu vyjadriť k tomu, že preto, preto sa tomu venujeme, lebo som takto dnes <laughs> nastavil tému. Mňa tieto veci tiež zaujímajú a verím asi aj tomu nejak tak, že, že aj poslucháči podľa mňa chcú mať aj širší záber, ako teda venovať sa len slovenským témam a len Slovákom, tak však venujeme sa aj slovenským témam, aj Slovákom a teraz sa venujeme téme Sýrie a zahraničia. A konec koncov vždy je to prepojená téma, ktorá dolieha aj na Slovákov. Takže toľko vlastne reakcia z mojej strany. Mhm. Ja by som len dodal toľko, že neviem, či pani teda sleduje, čo robím, ja sa snažím posielať newsletter, aby som informoval, ja nemám rád, keď politici sú len zvolení a nekomunikujú s nikým, ja hľadám svoju komunitu poslucháčov, s ktorými komunikujem, posielam newsletter, mám stránky, nech sa páči, pozrite sa, čo robím ale mne záleží na Slovensku, mne záleží na zmene na Slovensku, ale treba povedať, že predovšetkým je to slovenská vláda, pán slovenský premiér, sú to slovenskí politici v Národnej rade, ktorí s tým majú čo urobiť. A druhá, druhý rozmer, a ja, toto je moja misia, aby som toto stále hovoril, občianská angažovanosť tu musí byť. A moja sestra odišla žiť do zahraničia a ja som bol hlboko prekvapený už pri prvých voľbách v krajine, kde odišla žiť, neustále sa starala do toho, ako bude voliť, nahovarala e, množstvo svojho okolia e, na to, aby šli voliť a aby sa starali o to, koho si zvolia. E, toto som na Slovensku u nej predtým nevidel. Tým chcem povedať, že to povedomie o tom, ako sa starať do vlastnej krajiny, je o mnoho vyššie a musí sa zvýšiť na Slovensku. Takže práve, že ma zaujíma Slovensko, záležíme na ňom. Ja chcem, aby si Slováci uvedomili, kto sme, čo vzácneho máme. Máme našu slovenskú krajinu, máme slovenskú históriu, máme slovenský jazyk, ale my tú spoločnosť nechávame plávať, iba na ňu nadávame, hnevame sa, rozčulujeme sa a zároveň voľby necháme plávať. 3,2 milióna voličov nešlo k urnám, to je hamba. Pôjdeme vlastne aj na slovenskú tému, však už o maločku chvíľku. Ešte dáme priestor poslucháčovi na telefónnej linke a potom sa posunieme trochu ďalej, teda aby sme sa venovali aj problémom Slovákov. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem to Jano z Rusna. Ja by som len chcel zareagovať na toho poslucháča, ktorý spomínal podporu islamského štátu, že proste, že ich stvorila Amerika a tak ďalej. Uh-huh. Uh, chcel by som poprosiť aj pána europoslanca, že proste no to tak nezovšeobecňoval, že všetci sme takí facebookoví politici, ale eh, je to proste podľa mňa eh, výsledok aj zdravého sedliackého rozumu, lebo všade sme počúvali zo všetkých médií, zo všetkých televízií, ako Spojené štáty podporujú tzv. umiernenú opozíciu. Tá sa zrazu vyparila a zostal islamský štát. Takže mm-hmm. len toľko. Mm-hmm. Ďakujeme pekne. Toľko názor poslucháča. Áno. Chcete reagovať? Lebo nemusíte, však ako chcete, ja to nechávam na vás. To bola faktická poznámka, to on ne, nehodil ďalšiu tému. Hej. Ja, som, ja len potvrdím toľko, že toto je extrémna sekta, čo tam pôsobí, že žiadna umiernená pozícia, tá opozícia tam dneska nie je. Teda, teda to, čo hýbe celým regiónom je proti Sýrie a Líbia a všetko dokola. No. To je vážna, ťažká sekta, ktorá sa zmocnila zbraní a vyhlásila to. No, pred, tuším, dnes alebo včera dokonca zverejnili cenu, e, teda svoj cenník otrokov. Priatelia, hm. oni sa vrátili do raného stredoveku. No, a my sa ideme teraz vrátiť že na Slovensko, lebo však vidíte, už sa tu aj poslucháči stiažujú, že furt tu len zahraničné veci riešime. Tak ideme na Slovensko, ale urobíme si takú, taký mostík od toho, o čom sme sa bavili, aby sme to tak nejako premostili týmto našim problémom. Hovorili sme o tom, že tak boli ste v Sýrii, boli ste v Iraku, rozprávali ste sa tak so sírskymi e, kresťanmi, ako aj s Kurdami v Iraku. Oni vám tam zo svojho ohla pohľadu opísali situáciu, vy ste videli, aké to tam je. Skrátka, obidve, v, obo, v oboch prípadoch ide o krajiny, kde sa bojuje, kde ľudia zomierajú. A je teda celkom prirodzené, že odtiaľ civilisti utekajú. Tak ako sme aj čítal eh, v úvode tejto relácie, som prečítal otvorený list, ktorý ste niekedy začiatkom júna poslali predsedovi vlády, premiérovi Ficovi. A v tomto liste ste ho teda vyzývali, že Slovensko by v tomto smere tiež malo ako priložiť ruku k dielu a zvážiť, alebo teda, že najdálnejšie by bolo, keby sme už rovno začali s príjmaním utečencov z týchto krajín, a zrejme nie len z týchto krajín, ale proste utečencov Eh, a prevažne teda, že by sme mali prijímať kresťanských utečencov, alebo teda, ja teraz neviem, že či som to dobre zachytil, že kresťanských prevažne, alebo, alebo akýchkoľvek. Ako to je? Ja, ja som navrhol, aby príspevok Slovenska eh, bol k tomu, že vieme povedať a ponúkneme, že pre, príjmeme kresťanské rodiny zo Sýrie. Uh-huh. Mhm. Eh, Možno som mal aj povedať, že z Iraku. Každopádne táto fráza sa využila, ale to isté urobila aj Polska, aj Česká Um, totiž e, malo kto si asi uvedomuje, ja viem, že mňa za toto niektorí ľudia akoby napadli, alebo teda adresovali ma, nie, nenapadli ma, adresovali ma, že prečo to hovorím takto, že veď predsa zvlášť ako kresťan, že pomôžeme každému blížnemu. Ja. Samozrejme, áno, presne tak, to je správne. Až na to, že e, ja som si uvedomoval a začal som veľmi dobre vidieť také až xenofóbne až rasistické reakcie mnohých ľudí slovenskej verejnosti a veľmi na to prekvapilo. A ja som e, jednoducho reagoval takýmto spôsobom, pretože za prvé, e, utekajúci kresťania zo Sýrie sa naozaj obracajú na Európu a hľadajú, hľadajú tu práve e, svoje, boli svojim náboženským koreňom pomoc, lebo očakávajú, že my, Európania, sme voči nim kresťania a že sme ich bratia a že by sme im mali pomôcť. To je prvá vec. Druhá, Eh, sú nám naozaj jednoduchšie pomáhať ľuďom vlastného vierovýznania ako iným. Tretia, samotní moslimovia, viete, to, to, oni tu nechcú prísť len za každú cenu, oni chcú ísť do krajín, kde majú už svoje komunity vytvorené. A tak je to aj, ja som žil v Anglicku, navštívil som Ameriku, žil som vo Švajčiarsku, teda navštívil som Švajčiarsko a všade som hľadal tiež slovenskú komunitu. Čiže ono je to v každom z nás Takže ono je to na mieste. Ja som práve preto, aby sme to na verejnosti lepšie pochopili a lepšie prijali. Tým som zároveň nepovedal, že nepomôžeme komukoľvek inému. To nie je pravda nerobme tu z každého moslima nejakého agresora, nejakého, nejakého teroristu. To, to je tak skreslené niečo, tak, tak škaredo skreslené, že sa to až nedá popísať. Muslimovia sú predsa normálni ľudia, mnohí Slováci ste boli v Egypte, alebo v Turecku, alebo v inej krajine a <laughs> nikto tam za vami nebehal s nožom, aby vás zabil. To proste nie je pravda, my už sme to tak prehnali v týchto popisoch, že to je hrozné. Čiže ja som len toto vyslovil voči verejnosti preto, aby sme lepšie pochopili, že práve kresťania sa na nás obracajú a je o mnoho jednoduchšie pomôcť im, pretože tí ľudia tu môžu navštíviť naše kostoly, rozumieme im o mnoho lepšie a ja som sa tiež vedel v, tom, v tej Sýrii identifikovať viacej s tými kresťanskými skupinami, pretože moja tradícia, môj život, moje vierovýznanie je kresťanské. No, o, medzi tým, medzi tým mal eh, premiér Fico tlačovú besedu a teda oznámil, že príjmeme, ja teraz už neviem to presné číslo, či 80, alebo koľko, že sa to dosť znížilo, či 170, či také nejaké nižšie číslo padlo zrazu. A že povedal, že to budú všetko kresťania, tak potešil vás? A áno, ale len tak, bolo to dvojaké. Ja som potom napísal blog, že, že pomoc podľa Fica, pomoc utečencom podľa Fica, no to je, to je žalostné, keď sme ponúkli 100 ľuďom pomoc. To, to, to je žalostné. To, a o mnoho viacej urobili občianskí aktivisti zo Združenia Vladislava Hanusa a, a urobili, urobili akciu, ktorú nazvali Kto pomôže a hľadali tisíc dobrovoľníkov, aby sme pomohli ľuďom, pre, viete, viete, to neznamená, že tu prídu nejakí azilanti alebo migranti, že my ich len niekde dáme do nejakého baraku, aby, aby tam boli. Veď tým ľuďom treba pomôcť jazykovo, treba im pomôcť sociálne. E, nechceme, aby ich deti jednoducho hlíveli niekde, ale aby sa mohli vzdelávať, a tí ľudia sem ušli, pretože tam za 5 minút by ich boli dobehli hordy vraždiacich monštier, nechali tam všetky svoje majetky, oni potrebujú iba pomocnú ruku na nejaký čas a chcú sa vrátiť domov. A ja som tu, tu skoro ani nezachytil, že by sa o tomto verejnosť rozprávalo, že tí ľudia chcú ísť domov. Ja som sedel v kresťanských domoch, ktoré boli opustené v mihuletku. Všade ešte mali hračky, pomaly taniere na stoloch, jednoducho odišli v sekunde, kedy museli odísť. Zobrali sem doklady, možno nejaké cenosti a utiekli. A tí ľudia tam majú svoje majetky, svoje domy, záhrady, hroby svojich predkov. A mnohí tam majú nejakú svoju firmu, nejaký obchod. Proste tí ľudia sa chcú vrátiť naspäť. Ale to tu nikto nehovorí, sa mi zdá. No, prečo to podľa vás nehovorí nikto? Že, a, a prečo je tak žalostne málo ľudí, ktorí si toto všímajú, keď hovoríte, že teda vy ste tú diskusiu na Slovensku nezachytili, alebo vôbec takýto postoj ľudí a že teda aj ich 100 či koľko, že to je žalostne nízke číslo, že to akoby ukazuje niečo o nás. Že... Tak sa no. pýtam, že uh, um, niektoré médiá, skôr také liberálnejšie zamerané, tvrdia, že Slováci sú xenofóbovia alebo xenofóbi, či nejak sa to skloňuje, proste, že nemáme radi cudzincov a že toto je krásna ukážka toho, že aký my sme proste v tomto smere neporiadný národ. Hoci hm. o sebe tvrdíme, že sme holubiči a tak ďalej a tak ďalej toto hovoria proste ľudia z týchto médií a často teraz hlavne v denníku ZME, v denníku N, proste sa toto píše, že teda, aha, pozrite, že toto je ukážka, teraz prinášajú nejaké tie srdce rvúce príbehy a, a proste také veci. A, tak vy si to myslíte tiež? Ja si myslím, že to naozaj odhalilo e, veľmi nepekné postoje v nás a niektorí naši a dokonca dvaja najpoprednejší politici sa na tom e, škaredu zviezli na vášňach ktoré sa tu vyvolali. Prvá otázka, prečo tu nie je tá diskusia vyvážená, je, lebo tu niekto vyvolal hystériu. Nechcem označiť tie prvé zdroje, prvé články, ktoré hovorili o hordách utečencov z Afriky No, toto je tak niečo závadzuje, to je podvod, takéto <laughs> niečo tvrdiť. A ľudia si to tu začali šerovať, alebo jak sa to povie, proste posielať tieto informácie. Čiže nebol tu relevantne zdravý prístup k tej diskusii. To ma mrzí. A mhm. druhé, už potom niekto len rozvášňoval tie vášne, rozputoval to, toho viac a viac a niektorí naši poprední politici sa na tom aj zviezli. Bohužiaľ, namiesto toho, aby povedali, máme dobrú azylovú politiku, vieme si dať pozor, azylová politika nám umožňuje aj si vybrať, nie v zlom slova zmysle, a dobrom slova zmysle. Máme pripravených pracovníkov, máme dobré tábory a dáme si pozor na to, aby sme vyfiltrovali ľudí, ktorí sú zlí alebo by chceli niečo zneužívať. Hm. Ale o tom trebalo viacej čítať a dať si, dať si obozretnejší prístup k tomu všetkému. A to tu nenastalo. Vy že tie, tie hordy, že to nie je pravdivá informácia, tak dobré že ja som zachytil, že v Turecku, zase čítal som na internete, dobre, však to sa dá spochybniť, ale že v Turecku je dnes proste asi zhruba milión migrantov, ktorí e, to majú namierené do Európy a v podstate tam čakajú len preto, lebo ešte ich Turecko nepustilo, ale keď proste otvorí hranice, tak sem prídu. A, a možno aj kvôli tomu potom tu padajú tie slova o hordách, lebo ak je toto pravda, tak to, to sú už hordy, viete, že to už milión to je dosť. No, mhm. takže že na druhej strane možno aj, aj treba nejak chápať tie, tie obavy ľudí. Myslím, že to aj celkom na mieste je. Ale, ale ja vás nechcem ma... teda presvedčiť, aby to nevyzeralo, že ja sa tu s vami hádam. Ja len, ja len hľadám dôvody, že prečo sa aj tí ľudia boja, že asi aj na to treba nejako prihliadnúť, že, že tam je nejaký dôvod. Politici mali začať vysvetľovať, alebo ďalší a ďalší ľudia, predstaviteľia, ktorí hovoria do verejnosti, mali začať hovoriť, ako tu teda je, aký je azylový proces, koho vieme prijať. Tu sa strhla úplne nezmyselná debata o kvótach. Mimochodom, to tam práve schválili ľudia zo socialistického tábora. Mňa mrzí, že to tak bolo. A keby si keby si tí mnohí propagátori, že slovenskí europoslanci sa zblázni, tak keby si pozreli, ako sme hlasovali, tak sme hlasovali proti kvótam, ale odhlasovali sme, že rezolúciu musíme zasiahnuť proti pašerákom a musíme zasiahnuť proti tomu nezmyselnému prílivu. Hmm. Musíme pomôcť a zmeniť situáciu. Musíme posilniť stráženie našej hranice. Ja nemôžem hlasovať proti stráženiu slovenskej hranice ja tu nemôžem proti tomu hlasovať, ja mám svedomie a mám vlastnú hlavu. Takže toto niekto tu úplne hrozne prekrútil a tu mali verejní predstavitelia začať hovoriť do celej krajiny, že ľudia, vieme to zvládnuť, nebudeme tu dávať žiadne, žiadne obrovské čísla, ale veľmi dobrý údaj uvedol nedávno jeden politolog, ktorý chce vstúpiť do politiky a povedal, že v roku 1994 tu bolo 10 tisíc imigrantov z Čečenska a nikto si to ani nevšimol. Hmm. A redaktor, tak o tom toto tu je. Teraz to vykrikujeme, čo, že sme nechceli prijať 785 ľudí. Pani Záborská napísala na Facebook, že, alebo do nejakého blogu, že to je niečo ako 4 plné klubové autobusy. To nevieme zvládnuť. Na Slovensku to o čom tu rozprávate? My nechceme pomôcť ľuďom. Potom náš premiér povie v diskurze v celej Európe na, na stretnutí všetkých um, teda predsedov vlád, že my príjmeme 100 ľudí a teraz tých 500 len, len z, z e, rakúskeho tábora len na výpomoc, pretože my máme pomôcť pracovať ich žiadosti, čo trvá asi rok a potom ich vrátiť. Ešte na to aj dostaneme nejaké peniaze. No jednoducho, toľko negativity zbytočnej tu nastalo, že to rozdraždilo e, ľudí na Slovensku a nemalo to tak byť. Hmm. Mali úplne inak k tomu pristúpiť. A, a dokonca my prijímame tých ľudí a vieme ich dobre prijať a dobre spracovať, len musíme dať pozor. Viete, kto šíri stále tie, tie najškarečie, niekde sa pobijú, traja si dajú po hube alebo 30, pretože to je ich blízkovýchodná mentalita. A to sa ukáže, že toto sa deje v celej Európe s imigrantami. No, tak toto je úžasné niečo. Hej, takúto politiku viesť. Toto sa predsa nemôže robiť. No už ale u nás to bohužiaľ tak je. Dobre, ale tak... Um ľudia sa stiažujú aj preto, lebo to tak cítia, že, že však tak dobre, tak my sa tu ideme starať o, o emigrantov alebo imigrantov, ideme im tu proste zabezpečiť bývanie, neviem, stravu, hádam aj robotu a my nemáme sami. A teraz vám prečítam však no, túto názor od poslucháčky. Začali písať inak, keď sme začali túto tému rozoberať, tak ano. maily pribúdajú. Napísala napríklad poslucháčka Libuša, Pýtam sa pána Škripeka, kto pomôže mne, keď mám po 10 rokoch na dôchodku len 300 eur, po odpracovaných 30 rokoch nedostačuje mi to na lieky, ani na výlet, meso zjem zriedka, môj životný štandard je značne obmedzený, mám sa tešiť na ďalších 5 eur, ktoré mi na rok zvýšia. S pozdravom Libuša. Viete, že toto je ten problém, že... Pán Libuša, odpoveď nie je ťažká. Keď vám súčasná vláda nezabezpečila dôstojnejší život a vyšší dôchodok a lepšie podmienky, musíte urobiť všetko preto, aby ste si zvolili inú. Dobre. Všetko. Ďalší mail, eh, ktorý teda nie je, poslucháč Jozef nie je spokojný <laughs> s vami dnes večer a tvrdí takúto vec, že my nezvládame našich Rómov, o akých utečencoch sa tu teda rozprávame, vieme čo zvládnuť. Pán Škripek, príďte medzi nás, náspiš, vám ponúka. Ako to možno? Ja už som tam bol, ja už som tam bol, ja, ja sa veľmi e, vo vlastných možnostiach sa angažujem. Máme romského spolomocnenca, máme prvého romského poslanca Národnej rady. To sú obrovské úspechy. A pozor, tento človek navrhuje, aby sme začali so vzdelávaním, pretože každý, kto je vzdelaný, sa už nechce vrátiť do horších pôvodných podmienok. Presne tak ste to povedali správne. My nezvládame už 25 rokov slobody a ešte viac za socializmu to, čo voláme rómsky problém. Som o tom presvedčený, že toto je to, čím sa mala ehm, ako jeden z popredných vecí zaoberať každá vláda a že to naše vlády nezvládli. Ale sme na dobrej ceste. Ja som videl neskutočne dobrý projekt v Kremnici manželia Tomovi. A tam vedú ohromne úspešný projekt práce s Rómami, z ktorých vedia vypiplať a vypiplali už stovky fantasticky úspešných ľudí. A ja som presvedčený, že každá zodpovedná vláda mala ďaleko viac školiť sociálnych pracovníkov práve pre prácu s romskou menšinou. Hmm. A školiť na to ľudí, dať na to, hľadať na to odborníkov, vytvoriť projekty, toto podporovať, podporovať, podporovať. Viete, ale je tu je politický boj. Pán romský spolnomocnenec Peter Polák navrhol, aby sociálne dávky neboli zadarmo, ale niektorí mudrácky politici v opozícii sa proti tomu postavili a povedali, že to je forma nútenej práce len preto, aby naozaj mali čo v tej politike rozprávať a zhodiť jeho prácu. Ja som plne na jeho strane, pretože tento človek urobil veľmi veľa preto, aby sa táto situácia zmenila. Ale my tiež nečakajme za dva roky mega výsledky. Dobre, a poslucháči tiež nečakajte túto mega výsledky, že budem všetky maily čítať, lebo mnohí z vás aj telefonujete a ja, keď voláte, ja dám prednosť týmto odvážlivcom telefonujúcim. Takže opäť máme niekoho na telefónnej linke, uvidíme, Aha. kto tam je. Dobrý večer. Dobrý, ešte raz, raz šatujek. Sa chcem len pána Škripeka opýtať. Ja už volím od svojich 18 rokov, mám teraz 40 a furt, čo som zvolil, to bolo na prd, ale sluby boli bohovské. Ako toto vyriešiť? Ako, tak dobre, tak ja poviem všetkým ľuďom takto cez rádio, voľte všetci priamu demokraciu, tá strana existuje a voľte ich, vykašlite sa tu na týchto politikov, lebo to je furt akože sluby, sľuby, sľuby, sľuby, 25 rokov len sľuby, potom ich zvolíme na 5 rokov, 5 rokov sú nez, nezhoditeľní, pretože máme tak malé platy, že sa nedokážeme ani zhromaždiť, aby sme si zobrali nejaký štrajk alebo také, čo si alebo tie peniaze potrebujeme, keďže nám dávajú iba 500 eur zarobiť. Stále iba sľuby, sľuby, sľuby, 25 rokov sľuby ľudia. poďte priamu demokraciu, vykašlite sa na týchto elevov, ktorí nevedia nič iné, iba sľubovať, ale pre ľudí neurobia ani nič. Len to som chcel povedať. Ďakujeme. 25 rokov volím, od 18 rokov ani jedny voľby neboli, kedy by som nebol voliť. Ale už teraz nikdy nebudem voliť politika, radšej tú priamu demokraciu. Konečne tá strana existuje. Pekný deň prajem, chlapci. Dobrý, e, pekný no, deň, už aj večer hádam. Um... Marko, som rád, že ste aktívny volič. A ja vám poviem teda radu zo zahraničia. Ľudia pred voľbami priam agitujú aby, aby nahovorili ďalších ísť voliť a, a vedú pekné a normálne diskusie v rodinách a medzi v kruhu priateľov a vytvárajú spoločenské stretnutia, aby diskutovali o tom, že koho si zvolíme. No, takže dobre, že máte sám ten postoj, ale ten spoločenský pohyb, o ktorom ja tu hovorím a ktorý tu musí nastať, je to, že si to tu uvedomia stá tisíce ľudí. A to sa dá dosiahnuť len vo svojom okolí. Čiže ja vás pozbudzujem, získajte čo najviac voličov pre tých ľudí, ktorých vy tam chcete dostať. A toto, je, toto sa volá demokracia. No, keď nás už tu takéto slova skloňujú, že demokracia a vôbec bavíme sa tu o imigrantoch, tak mám na vás jednu otázku, to som sa chcel spýtať v tejto relácii. Rád, že som na to nezabudol. Um, teraz bolo nedávno v Gabčíkové referendum o tom, že či tam teda nejak bude sa rozširovať to azylové centrum a tak ďalej. No a ľudia, že teda ľudia rozhodli, tam prišlo 58%, myslím, a tá bola účasť a z nich asi 98% proste, že jednoznačne, že, že s týmto nie, nesúhlasia. No a teraz ako problém je, že, e, že uh, teda tvrdí, že výsledky referenda by malo zohľadniť obecné zastupiteľstvo, ale štát sa nimi riadiť nemusí. A že to teda potvrdilo aj ministerstvo vnútra, ktoré vyhlásilo, že nerozumie panike, ktorá v tejto obci vz, ako vznikla. No a, a, a že teda nejak naznačili, že, že dobre, že toto ľudia povedali, že fajn, ale že my jednoducho ako toto nemusíme brať do úvahy. Tak chcem sa vás spýtať ako človeka, ktorý teda hovoríte, že demokratické princípy sú naozaj, že na nich stojíme, že sú dôležité a tak ďalej, že ako vy vnímate tento fakt? Vôbec, vôbec možno aj to, že ľudia v Gabčíkove rozhodli takto, to je jedna otázka. A potom, že ako vnímate to, že rozhodli a napriek tomu teda štát sa tým nemusí riadiť, že ako, ako sa vám toto pozdáva? No, na jednej strane som rád, že to referendum bolo, pretože je to občianský pohyb. Takéto sa majú diať okolo kasín, hazardných hier, prostitúcie a neviem čo všetkého. K tomu sa majú občania všetko vyjadrovať. Druhá vec je, že tu naozaj nie je mechanizmus, ktorý by, ne, ktorý by zavezoval ministerstvo vnútra k tomu. A mne sa teraz veľmi páčilo, že keď ministerstvo reaguje, že sa čuduje tomu tej hystérii tam okolo toho, No tak e, viete, e, práve pán minister mal vyjadrenia, ktoré vôbec neupokojovali situáciu, pán minister Kaliňák, ale povedali, to prvé sa zviezli, že europoslanci sú otrhnutí od reality, vôbec nevysvetlili, ako to vlastne je s tou rezolúciou a potom vôbec nehovorili do verejnosti dostatočne veľa o tom, že akým spôsobom sa treba k tomuto postaviť a aby zriedili tie strachy a obavy. Hm. E, čo mal urobiť pán minister? Mal tam ísť mal viesť diskusie verejné, mali to vysvetľovať, alebo tam mal poslať dostatočne veľa ľudí na to, aby hovorili o tom, eh, ako, ako sa má k tomuto postaviť a nielen vyhnať niekoho. Pretože na druhej strane, keď je to referendum, použili demokratický nástroj, tak stále tu len vyjadrujeme jednu vec. Zmiznite, my vás tu nechceme. No a tu treba postaviť veľmi základnú otázku. Ako sa postavíte k ľuďom, ktorí sú v zlej situácii a bojujú o život? Čiže položím vám to, čo už e, je, je naozaj ako základnou otázkou. Idete na nedelné prechádzke okolo jazera a vidíte tam topiť sa dieťa. Poviete si, že máte drahé šaty a vlastne nemôžete tam skočiť, alebo naopak, skočíte tam a zachránite ho. To je teraz otázka na mňa? Či to, to no, len taká to rečnícka? Je, to je, pre poslucháčov, hej? No. My sa proste stavíme k tomu, že nech všetci to zmiznú, dajte nám hlavne pokoj. My sme sa tu na Slovensku nepostavili k tomu, že chceme čo najlepšie a najefektívnejšie pomôcť. Viete, ja poznám dva popisy, ktoré sú diametrálne odlišné v tom výsledku, ktorý dosiahli. Dva popisy utečeneckých utečenských táborov. Bolo to v médiách, takže niektorí ľudia to budú vedieť, ale ukázali jeden akoby štátny teda tábor, kde bolo množstvo ľudí natlačených, dostali základné veci, ako bolo zdravotné ošetrenie, nejaké ubytovanie, dostávajú jedlo a vlastne nečine sedia po stovkách a nikam vlastne nemôžu ísť, lebo sa nemôžete hýbať. A potom iný záber na tábor, ktorý spravuje jedna protestantská církev, kde majú konkrétny počet ľudí, množstvo pracovníkov sa im venuje, vyučujú ich jazyk, dávajú im program, učia ich tomu, ako v tejto krajine kultúrne žiť, pretože sú úplne inde. A Nedejú sa tam zlé veci, tí ľudia dostávajú perspektívu, a nedochádza tam k nezmyselnej kriminalizácii, pretože v samotných tých táboroch, kde sú tisíce ľudí, môžu vzniknúť a začať operovať, e, povedzme to tak, že zločinecká skupina alebo ľudí, nejaká sieť, ktorá zneužíva ostatných. No toto je veľmi podstatný rozdiel, ako sa k veci postaví. Dobre, ale ja som sa teraz ale pýtal na to, že teraz všetko toto ako dajme bokom, a ja som sa pýtal na to, že dobre, ale ľudia rozhodli takto nakoniec. A teraz mm. ľudia sa majú v demokracii možnosť, ak, ak to bolo zlé rozhodnutie, to však majú sa právo aj míliť, aj mať pravdu, aj všetko. A teraz ale vám drvivá väčšina ľudí rozhodne takto. Tak sa len teraz pýtam, Odpoviem, pri odsoparovaní všetkého, že či je to v poriadku, keď sa tým proste štát môže povedať, že viete čo, dobre, ale my sa tým neriadíme, hej, že či je to v no, poriadku? No, toto je na rozhodnutí vlády, ako sa k takýmto veciam postaví, ale naozaj tu mechanizmus legislatívny nie je, ktorý by zavezoval z miestneho referenda, by zavezoval vládu k hmm. rozhodnutia. Mm. To, to tu nie je. A to je hádam aj chyba, nie? Trošku. Či, či nie je? Čo si vymyslíte? Je či nie je to chyba? že to takýto, takýto nástroj nemáme, respektíve, že to nie je tak me- eh, mediálne, že to nie je tak legislatívne ukotvené, že teda sa tým vláda nemusí zaoberať. Nie je to chyba, keď teda hovoríme, že sme tu demokratický štát, že záleží na vôli no. väčšiny a takéto veci, že nie je to potom naozaj prázdna fráza, keď nemáme napríklad nástroj priamej demokracie takto zakotvený, ako proste ten, ktorým politici by boli zaviazaní sa riadiť? No, keby každá miestna skupina mohla, mohla zaviazať niečomu vládu, tak to nastane parádny chaos. E, to takto nie je ani vo Švajčiarsku, ale je tam úplne iný spôsob správy krajiny. A to je ten, že my ho máme ešte stále e, nie celkom dobre dokonštruovaný. Ale pozrite, e, ide práve o to, aby sme sa učili meniť spôsob, akým sa naša e, krajina teda riadi. Ale jednoducho naozaj by nemohla každá miestna skupina zaviazať. Dobre. No. Pán Škripek, ja vám to poviem takto, ako to teraz je. No že nejdem baviť sa o referende, inú vec vám chcem povedať. Vy ste e, momentálne vyprovokovali taký, také množstvo ľudí mailovo, no. že ja s vami vlastne teraz ešte ani nemôžem túto reláciu skončiť. My by sme mali o pol končiť, ale keď by sme ju trošku potiahli ďalej, tak vydržíte? No, ma, vydrž ma. Teda prešli sme z témy na tému, ale no. ja som rád, keď o tom utečenskom probléme na Slovensku budeme hovoriť relevantnejšie. No však, veď, dobre, veď môžete hovoriť. A, aj, aj poslucháči s vami môžu súhlasiť, nesúhlasiť. A, tak ja som sa chcel len spýtať, lebo my by sme mali za 5 minút končiť a je tu to, teda dosť tých otázok na vás, alebo názorov. Dajme priestor otázkam, je to no, dôležité. Dobre, tak ideme ja, na... Ale už máme aj príklad z Talianska, už len na dokončenie s Gabčíkovom. Je tu príklad z Talianska, kde takisto zareagovalo miestne obyvateľstvo referendum proti. A nestalo sa tak, ten tábor tam bol zriadený, a miestny starosta, situácia tam vôbec nie je zlá, naopak veľmi, veľmi pekne sa postavili k tomu, alebo teda spolupracovali s celou touto vlnou, ktorá tam prišla a nemajú tam ani zvýšenú kriminalitu, ani žiadne rozbroje. Miestni dobre prijímajú tých ľudí a objavili úplne aj iné obzory. Ja si myslím, že aj nám toto chýba. Hmm. Dobre, tak ideme na maily. Andrej. Dobrý večer, hovoríte o utečencoch, ktorí nechali ešte hračky na stoloch, lebo tak rýchlo museli utiecť, ale v správach vždy vidím len mladých poloagresívnych mužov. Ako je to teda v skutočnosti? V skoršej relácii sa konštatovalo, že do Európy sa dostanú len mladí a relatívne bohatí muži, lebo tí majú nejakú šancu realizovať cestu. Ako to teda je naozaj podľa vás? No, ja by som chcel vedieť, že, že kto je sprostredkovateľom tejto informácie že len mladí, bohatí muži so zlatými mobilmi. Ako, to je neskutočne hnusná manipulácia. A ja som sa na to pozeral, a hľadal som a všetci novinári, ktorí išli priamo na tvár miesta, prinášali iné zábery a hovorili, že nie je to tak a ukazovali, kto sem reálne prichádza. Ja pred sebou mám aj v maili otvorený jeden takýto článok ľudí, slovenskí investigatívni novinári, ktorí tam išli a nič takéto nepovedali, naopak úplne zmenili svoje postoje, rozptýlili svoje pochybnosti. Takže problém je, že my proste čítame tieto články. Páčil sa mi príspevok jednej českej televízie, ktorý, ktoré, ktorá teda odhalovala takéto manipulácie. Ukázali tam plaziaceho sa Černocha v otrhaných špinových šatách mm. po hmm. pláži a za ním bola rodinka, ktorá sa slnila. A tam bolo napísané, že presne toto je obraz súčasných pláží Talianska, kde takto prichádzajú imigranti a narúšajú náš normálny život. No, problém bol len ten, že táto istá fotografia bola uverejnená už v roku 2003 a týkala sa niečoho úplne iného. A týchto príkladov je mnoho. Povedal som jeden, ale ich niekoľko. Mm. Manipulácia s faktami, fotografiami, zábermi, priam photoshopové um, pre, prekreslovanie situácií a potom som videl tie originály záberov, tak to bolo smiešne celé. Dobre, ďalej píše Juraj. Je mi veľmi smiešné, alebo skôr mi je doplaču, keď počúvam pána europoslanca, ako obhajuje migrantov, akí sú bezpeční. No poviem vám takto, Francúzsko je multikultúrna krajina, kde sa takto žije už 10 ročia. Chcete mi povedať, že Francúzsko je bezpečná krajina? Chcete mi povedať, že v štáte je bezpečnosť, eh, keď benzínovú pumpu musí strážiť v noci SBS kar s obsom? Veď sa pýtajte napríklad kamionistov, kto ich vykráda. Vy si myslíte, že to robia Francúzi či pristahovalci? Hm. <clears throat> Už ja neviem, či vy ste tam bol, alebo ste zase toto všetko čítal. ja sa veľmi obávam, že <laughs> väčšina príspevkov bude o tom, že čítali sme toto, tak mi na to odpovedzte. Viete, čo ja som tam nebol. A mne poslal môj veľmi dobrý kamarát nejaký záber z nejakého maďarského tábora, kde sa mlátili um, tí naplačení utečenci tam a niečo vykrikovali. No on sa ma pýtal, že či toto chcem v Európe, alebo teda u nás. Tak som odpovedal, že brato, tak zapre, vôbec nevieš, o čo ide. Za druhé, nevieš ani, ako to tam vzniklo. Za tretie, my sme e, Slováci žijúci na Slovensku, mnohí sme nikoho z inej krajiny ani len nevideli. My nevieme, čo je to, aký ich temperament, čo vlastne riešia a či za pol hodinu už boli ticho, usmievali sa a bavili sa o niečom úplne inom. A keď si každý dáva výklady nejakým anonymným záberom z niečoho, tak si každý spraví svoju fóbiu z toho. Proste, čo, čo, čo on chcel z tohoto videa vyčítať, že teraz sa tých ja neviem, 1200 ľudí, čo tam žije, vyrúči do najbližšieho maďarského mesta a celý ho vyrabujú? A to sme chceli vyčítať z toho. Chápete, že sami si tu dávame výklady čomukoľvek, čo sme niekde videli. Ale my nemáme schopnosť a ani to nerobíme tu na, že skúmame a hľadáme, ako to je. Proste ja, ja aj neviem, prečo sú tak príťažlivé tie najporuchnejšie výklady o tom, jak nás tu všetci idú zlinčovať. To, ja, to, ja to nechápem. Hmm. Dobre, môžeme ísť na ďalší mail. Dobrý deň, tento e-mail som začal písať do relácie o 17. ale už som to nestihol, má to však súvislosť aj s touto témou. Host pána Kršiaka, to bol kolega pre, predo mnou v relácii, ale aj mnohí moralisti e, si určite aspoň poopravia názor na migrantov a nebudú ich hádzať do jedného vreca, keď si prečítajú súbor článkov pod názvom Uprchlíci na stránke Vlkovo bloguje, a to hlavne Uprchlíci 2. O tvrdých dátach e, je tento druhý diel, kde sa hovorí o knihe, citujem, nemeckého ekonóma dříve člena vedení Bundesbanky a prioritního experta nemeckých sociálnych demokratov na oblast ekonomie a financí a také ministra financí spolkové zemne Berlín. Sú v nej tvrdé štatistické dáta o imigrantoch v Nemecku a to hlavne moslimoch, ktorí sa nevedia integrovať ani v tretej generácii, nemajú vzdelanie, nevedia si nájsť prácu. Ani mnohí nechcú, izolujú sa, vytvárajú getá, množia sa a sú zdrojom vysokej kriminality. A Nemci s ich neporovnateľnými prostriedkami to nedokážu riešiť. Ak by sme ich zvládli my s našou nezamestnanosťou, ako by sme ich zvládli my s našou nezamestnanosťou a problémami. Áno, je rozdiel medzi imigrantami moslimami a tými ostatnými viť úspech Vietnamcov. Toto píše Ľubo z Košíc. Aj som si myslel, že niekto poukáže na túto stránku Vlkovo blogu, je tam sa naozaj teraz objavili tieto zaujímavé články o utečencoch, prečítajte si to mnohí z vás, vážení poslucháči. ale vaša reakcia, pán Škripek. Ja súhlasím, už toto je trošinko rozumnejší, e, rozumnejší príspevok ako, ako tie iné. A ja proste len tvrdím, že my musíme vedieť s tým dobre pracovať a nie sa izolovať, nie sa brániť alebo nie, nie odporovať. Jednoducho e, je faktom, že tu nastal obrovský pohyb národov. Tu nejde o pár tisíc ľudí, tu ide o milióny ľudí. E, nikto tu nemôžeme teraz povedať, ako vyriešime ten medzinárodný um, pohyb, že ako to zastaviť. My, na, to, na to sme krátky, ale my musíme riešiť, čo sa teraz deje s nami. Ako sem tí ľudia prichádzajú, a tak je postavené medzinárodné, alebo teda právo Európskej únie, že kto vstúpi do našich dôd, tak ho nesmieme vyhodiť ani poslať naspäť. My tým ľuďom, a naša Európska únia je založená na princípoch ktoré môžeme vysloviť ako solidarita a pomoc. Jednoducho nič iné na to nemôžeme odpovedať len to, hmm. že tí zúfalci sa tu ocitli. Oddelme od toho všemožné konšpirácie o prichádzajúcich teroristoch. Zároveň je tu taký fakt, že také nebezpečenstvo hrozí, ale opakujem, azylová, azylové procesy každého, každej krajiny sú veľmi podrobné, veľmi sústredené a to nie je žiadna sranda, aby ta ďal prenikol hoci kto. E, ja som dosť prekvapený, že pán minister Kaliňák veľmi, veľmi zľahčujúcim spôsobom hovoril, ako kľudne nás imigranti tú oklamu. No, no nie je to pravda. <laughs> Ako ten proces, vedel, dobre vie, že ten proces je veľmi podrobný. Takže ja myslím, že hm. im sa aj treba venovať a to lepším spôsobom <clears throat> a zároveň robiť ten kontrast, že čo my, ak sa nám tu zležie, komu my chceme pomáhať, tak zaprvé to nie sú také hordy ľudí, ktorými nedokážeme, tu je, tu je len skutočne malačka z ľudí. A za druhé, ak chcete, aby sa lepšie žilo v tejto krajine, tak to musíte adresovať slovenských politikov a starať sa do toho, ako budú vyzerať najbližšie voľby a musíte preto získať tisíce ľudí, hmm. aby ich voliť. Dobre, máme niekoho na telefónnej linke, myslím, dobrý večer. Dobrý večer, tu poslúchač Juraj. Ja, ja len chcem k tomu kamionistovi povedať, o tej stráženej pumpe a toto, že sú to konšpirácie a neviem čo. No ja som to osobne zažil, viete. <laughs> Takže len toľko. Mm-hmm. Že vy ste, vy ste kam, vy ste kam... nič podobné. Išiel som, mm. zo párkrát som išiel do Španielska, išiel som po diálnici cez Francúzsko. Zažil som tam benzínové pumpy, ktoré boli strážené SBS-károm s obsom. <laughs> A chcete mi povedať, že ich strážili pred Francúzmi? Zase nebudeme naivní, hej? <laughs> Akože Máte no. pravdu, ale toto je tam na, naša kradli a išli sme na benzínovú pumpu hlásiť, nech zavolajú policajtov, povedali, že tu je to normálne, bolo to pri Marseille, takže čo si budeme hovoriť, vieme, koľko ich tam je, týchto migrantov tak hm. usúďte sami, no. Dobre, počkajte na linke, či, či lebo chce pán no, Škripek zareagovať, tak počkajte na linke, pán Škripek. Čo vravíte na to, keď teda zavolá posluchač, ktorý vraví, že dobre, však tvrdíte, že to ste len čítali a on vraví, že no, ale on to videl, on tam bol a je to tak. Počkaj, počkaj, takto som to nechcel, že to neexistuje. To existuje len, pane, vy máte pravdu. No táto situácia tu nastala a my ju musíme zvládnuť. Takže ono je dobré, že to strážia a my sme doteraz zvyknutí na bezpečnú krajinu nebojíme sa o svoje životy, e, tak sme, tak sme ju zariadili tú krajinu. A teraz nastal obrovský pohyb z Blízkeho východu do Európy a teraz čo spravíme? E, naozaj chcete, čo chcete postaviť ploty dokola a nikto sem nepríde a ďalej budeme, nebudeme musieť už viacej strážiť pumpy psami a sbs karmi. No nie, veď toto je tá nová situácia, s ktorou sa musíme na novo vysporiadať. A tu odpovedou nie je, nikoho sem nepustiť a bude tu fajn? Odpovedou je, čo urobíme a ako to urobíme čo najlepšie. A ja už som povedal príklad. Poslucháč nám zložil, nevadí, ale však dopovedzte. Ja som príklad už povedal. E, keď sa tá kresťanská skupina systematicky venovala veľmi podrobne a veľmi dôkladne tomu, aby dobre spracovala to množstvo e, im pridelených azylantov alebo imigrantov alebo ľudí, ktorí utekajú, tak tým ľuďom dali úplne inú perspektívu a tí ľudia začnú prinášať úplne iný osoch. Nestanú sa kriminálnikmi, nestanú sa ľuďmi vydedenými, psychicky narušenými alebo poškodenými, nestanú sa bezútešnými. Toto je to, že my sa musíme na tej našej výške a úrovni, na ktorej sa cítime, my musíme vedieť toto spracovať. Keď hovoríte, že musíme, tak teraz niekto by mohol oponovať, stretol som sa s takým názorom, že, že nemusíme, a pozrite si príklad Nového Zélandu, ktorý proste na svoje územie nepustí imigrantov e, v takýchto vlnách. Pozrite si príklad, ja neviem, že Izraela, ktorý lode otáča proste ešte vo vodách a keď sa tá loď neotočí, tak ju proste potopí a aj takto sa to dá robiť. Čiže hovoria tí ľudia, že, že viete, že, že no, no nehovorte, že musíme, lebo proste sú krajiny, kde sa to nemusí a nerobia to, lebo im ide v konečnom dôsledku v prvom rade o nich samotných, o ich ľudí, o ich bezpečnosť až na druhom mieste sú tí, čo utekajú, lebo proste nechcú si dať rozvrátiť svoju vlastnú krajinu, lebo je to príliš vysoké riziko a hlavne, že jednoducho, ak e, tú imigračnú vlnu príjmete, tak to sú dosť dlhodobé rozhodnutia s veľkými dopadmi, no a hlavne nezvratnými. Čiže sú krajiny, ktoré povedali, nie, my touto cestou nepôjdeme a, a nepustíme si ich sen, že vravíte, že my by sme sa touto cestou nemohli vybrať ako Európa? Ja som presvedčený, že nikto v Európskej únii to neurobí takýmto spôsobom, že nikoho k sebe nepustí. Naopak, my potrebujeme zareagovať spôsobom na, na výške a na úrovni, pripraviť sa na to lepšie a zabrániť tomu, aby nám tu akým spôsobom, akýmkoľvek spôsobom robili zle. Toto by mal byť hneď teraz vyčlenený prístup vlády, mali by na to vytvoriť okamžite krízovú skupinu, mali by rokovať so všetkými sociálnymi partnermi, s ktorými E, by dokázali vytvoriť nové spôsoby, ako zabrániť akýmkoľvek zlým veciam. Tak, by, tak zareagovala vláda v Čechách, hneď sa kontaktovali s biskupmi, pretože mhm. cirkev má veľké možnosti a napriek tomu, že na iných poliach alebo v inom, v inom a, e, a, e, pohľade má cirkev a česká vláda veľmi studený vzťah kvôli reštitúciám a idú sa súdiť, tak zároveň v situácii, kedy treba niečo robiť, tak idú zasiahnuť. Hneď sa spojili, začali o tom rokovať. E, ja tu nehovorím v žiadnom prípade o tom, že my sa máme vykašľať na všetko ostatné iné a už sa tu spomínal rómsky problém, dôchodky, nezamestnanosť, naše ťažkosti, nízke platy, zlí politici. Áno, to, to všetko tu je, priateľe. Ale ja nehovorím, že toto odsuňme nabok a riešme len toto. A niekto tu vyvolal hystériu, že je tu len, len pár stovák ľudí. My to vieme veľmi dobre spracovať a zvládnuť. A naši politickí predstaviteľe to nehovoria takýmto spôsobom. Oni vyvolali vášne. Pán, pán predseda jednej slovenskej národnej strany našej, ktorá sa tým hrdí, povedal, že väčšina to je, tu prichádza ekonomických imigrantov. No odkiaľ to vie? To je tak nezodpovedný výrok, že je to hamba. To vôbec nie je pravda, že väčšina je ekonomických imigrantov a vôbec ten pojem používať, veď keď ho rozoberieme, tak zistíme, že on je bezobsažný, že ona neexistuje ten pojem takýmto spôsobom. Ale ja proste opakujem, že my sme mali kvalitnejšie zareagovať. Ja som sa pokusil dať tiež nejaký, nejaký podnet a požiadal som pána predsedu vlády tým listom, ktorý ste na začiatku citovali. Ale urobil som toho o mnoho viacej a to sa tu ja nechcem teraz vymenovávať, aj nebudem ale jednoducho je potrebné zareagovať kultivovanie, kvalitne a my sa dostaneme ďalej. Mm. Takto sa rozvíja krajina. Nie tým, že sa tu budeme xenofóbne um, prepadať do seba a vykrikovať Slovenska naša, nikoho tu nepustíme. Tak ďakujem pekne. Dobre, opäť niekto na telefónnej linke. Uh, dobrý večer. Inak dnes, dnes teda obrovské dobrý množstvo večer. poslucháčov... Ja, Chcel by som sa len pána Škripka, škripka popýtať, prepáčte, že no, chcel by som sa odpýtať, že čo spraví, keď, napríklad, keď uh, dajme tomu, že by im, im, imigranti utiekli z taborov, alebo proste sa nejak dostali vonku a robili chaos medzi ľuďmi. Ľudia si majú zobrať e, na nich nejaké zbranie, alebo čo si to predstavuje? Ja neviem, čo si oni po, politici predstavujú, lebo každý tu hovorí, že migranti budú dobrí, milí, ale však vidíme všetci, čo, kde to smeruje. Napríklad ja som len minule na internete videl len fotky, neviem, či to bolo možno upravené, alebo čo, v Čechách, e, tých moslimov, tých šatkách, čo oni nosia, neviem, ak sa to presne volá, som kresťan posledný som kresťan. A neviem, čo si, keby som to pre, videl do budúcnosti pred desiatimi rokmi, by som nepovedal, že Čechách budú to tí behať. Tak kam to smeruje? A keď pán Škripek je taký o veľký obhajca, že ja som aj všade, to tak musí človek reagovať, nech si ich zoberie domov. To, každý Slovak si tak myslí, že by si ich mali zobrať domov, keď ich tak obhajujú. Akože nikto sa nikto na nikto nehnevá, ale je to, je to na hlavu. No dobre. som... Mali by sme ich tam, keď, chcú, e, nie, keď chcú niečo pre nich dobre spraviť, tak tam v ich krajinách tam treba vytvoriť im podmienky oni tam budú doma. Oni no, no, no, no. oni tu za to idú, oni sú tu nejak dostávaní a idú tu za ekonomickými podmienkami, ale keby boli doma vytvorené tam, že by mali doma dobré podmienky vytvorené, tak budú doma, neprídu tu. No ideme si vypočuť, ako sa s touto vašou ani nie otázka, názorom popasuje pán Škripek. Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. No, odpoveď, nie je zložité pane. Kdekoľvek sa začnú akékoľvek problémy, na to máme predsa v tomto štáte poriadkové sily, ktoré sa o tento problém postarajú. A majú sa postarať. Je to ich úloha, to nie je vaša úloha, ani vy to nemôžete riešiť. A, a druhá, toto je najlepšia, najskratkovitejšia odpoveď, že zoberte si ich domov, ale ja nie som azylový úrad, ani som není na to vybavený ani som ehm, na to není určený, aby som to robil, ale ani vy. Veď na to máme nástroje v tomto štáte vytvorené, aby sme sa vedeli tomu venovať. A, takže, a vôbec nehovoríte, že tu každý hovorí, že oni sú dobrí, oni sú nezlí. No to nie je pravda. A, e, avšak, keď niekde natlačíte 4000 ľudí, čiže zlý azylový príklad je, nadspäť je tam 4000 ľudí, e, akorát jedinú činnosť, ktorú majú, je, že pravidelne dostanú jedlo, žiadna Žiadne sociálne vyžitie, žiaden spoločenský život, žiadne možnosti. Nesmiete ísť von, pretože to vám azylový, teda azylový proces neumožňuje. Nemôžete sa zamestnať, tak tam začnete trpieť psychickými problémami. Celý ten dáv. Ja som bol v utečeneckom tábore a v jednom zo stanov som našiel e, ženy, ktoré šili šaty za prvé aj preto, že všetci tí utečenci sú len, len v tom, čo majú na sebe. Za druhé preto, aby tam bola nejaký psychický relax, nejaký, nejaká činnosť a jednoducho venovali sa niečomu, čo by ich uvoľnilo z tej ťažkej situácie. A to je nejaká práca. No už takže odpoveď e, druhú ste si dal sám, že postarajme sa o to, aby v mieste tých e, vznikajúcich problémov sa to mohlo zmeniť. No toto je e, celosvetový politický problém, je to vojnový konflikt, máte veľmi jednoduchú predstavu, že by sa to dalo len tak, ale predsa len ja vám načetnem to, čo som tu od začiatku hovoril. Uh, upevnenie demokratickej samozpravy v Sýrii by mohlo vyzerať tak, že ak by dostali medzinárodné uznanie, bude to znamenať, že sa im dostane aj posilnenia v tom, aby tú demokratickú štruktúru udržali. A od tej chvíle by sme mohli začať nabádať 100 tisíce, lebo presne tento výraz je priliehavý a platný, sírských ľudí vyzývať, že môžete sa vrátiť do funkčných kantónov, kde máte novú demokratickú štruktúru a vráte sa tam, vráte sa ku svojim majetkom, ku svojim, eh, do svojich dedín, do svojich miest a začnite sa starať o bezpečnosť krajiny. A potom tá syriacká armáda nebude mať len 3000 narukovaných mužov, bude mať možno 50 tisíc narukovaných mužov, lebo povedzme, že 400 tisíc ľudí sa tam vráti a 50 tisíc mužov môže narukovať do armády. A toto, toto je môj cieľ tej aktivity, ktorú vynakladám aby sa tí ľudia mohli vrátiť. A viete si potom predstaviť, že my zorganizujeme konvoj navracajúcich sa lodí do ich krajiny alebo <clears throat> cestný konvoj, zabezpečíme ho vojenskou jednotkou, aby sa mohli vrátiť, čiže vytvoríme im bezpečný prechod naspäť mm. a tým podporíme vznik mierovej zóny. Áno, toto je moja predstava a ja som aj presvedčený, že sa to dá. Ale skrátkovite odpovedať, pane, že a keď niekde utečú a robia bordel, tak čo potom? No potom tam pošleme policiu, na to máme predsa zložky ministerstva vnútra. Na toto sme vybavení. No, Ale... počujte, telefóny tu blikajú, teda ten jeden, čo tu máme, bliká v kuse. Mailov toľko, že to až dopredu hovorím, že to dneska nestihneme všetko prečítať. Ale jednu vec, čo som vám chcel, ako vás pochváliť za tom, v tom liste, čo píšete, ten otvorený list, ktorý ste poslali E, premiérovi Ficovi je to, čo ste tam tvrdili. Aspoň teda môj názor, ja vás chválim osobne za to, že keď tam píšete, že aj naša zodpovednosť, najmä za nestabilné a rozpadajúce sa štáty Líbie, Sýrie či Iraku je zjavná. Slovensko sa konec koncov podielalo na operácii Iracká sloboda. A to sa mi páči, že ste to pripomenuli, lebo to je tak trošku pripomenutie toho, že, že počujete, ale že my sme to tam, západné krajiny, tie, tie ich krajiny rozvrátili vojensky a teraz ja sa tak vás chcem opýtať, že eh, keď napríklad hovoríte, že možno by bolo riešením posilnenie tých eh, demokratických štruktúr, ktoré tam oni si vytvárajú, že viete, že to je možno pravda, ale to by sme najskôr ale museli presvedčiť eh, jedného hegemóna, ktorému sa, a teraz toho preto hovorím, lebo to proste, to sú fakty, že, že Spojené štáty v poslednej dobe napadli veľa krajín, spomínaných Líbia, Sýria, Irak a tak ďalej Irak je prekrásny príklad toho, ako proste sa tvrdilo, že tam nejaké zbranie strašné sú, nakoniec nič sa nenašlo a od toho momentu, od tej intervencie je tam proste katastrofálne. Viete, že vy sa môžete aj na hlavu postaviť, kým tu jeden hegemón bude mať pocit, že môže kdekoľvek zasahovať, čokoľvek rozvrátiť a prípadne si sem tam niečo uliať z ropy, plynu a tak ďalej. Že, že či by najskôr sa nemalo nejak medzinárodné spoločenstvo týmto zaoberať, že, že my musíme prestať viesť vojny, E, a rozvracať krajiny, lebo my sa tu môžeme aj na hlavu postaviť, ale nám tu budú donekonečna prúdiť zástupy utečencov, keď budeme proste bojovať v kadejakých vojnách o ropu, o plyn, o moc a o neviem čo a nebolo by najskôr nejak vyvíjať tlak týmto smerom? No, viete, a toto je najzákladnejšia vec, e, ktorú je dobré, aby ľudia na Slovensku, ktorí, aj tí, ktorí teraz počúvajú, sa pýtali je v poriadku, že sme mali nechať vládnuť brutálneho diktátora Sadama Husajna a rovnako brutálneho diktátora um, um, Muamara Kaddafiho. Mali sme ich nechať tak? Je v poriadku? V tom prípade um, by sme, by sme keby každý z nás nejakú moc určiť, že ako sa bude uberať politika sveta, tak potom a by sme jednoducho možno niektorí reagovali, že no, nechajme druhé krajiny, nech žijú ako chcú, čo sa tam deje, čo nás je do toho nakoniec. Ale e, viaceré krajiny sveta sa rozhodli zasiahnuť mm. v diktátorských krajinách, zosadiť diktátorov, pretože, a teraz dám príklad len susedov, e, ako je Bielorusko alebo Ukrajina, tam sa búri obyvateľstvo, aby mohli byť slobodnejší, aby mohli mať e, právo sa zhromažďovať, aby mohli e, žiť iným spôsobom. Ehm, a je tu stále viacero krajín, ktoré obmedzujú slobodu slova, slobodu náboženského prejavu, slobodu zhromažďovania, slobodu tlače. Jednoducho to tu stále je na tomto našom spoločnom svete. Chcete ich nechať tak? No ale keďže sme e, zasiahli a Slovensko sa tiež podielalo na v Iraku aj v Líbii, náš premiér nikdy nevyhlásil ani naša vláda, že sme sa od toho distancovali. Ale premiér Robert Fico povedal nedávno, že to bolo 2. júla, my sme bombardovali Libiu, my sme likvidovali režim v Iraku, my sme destabilizovali situáciu v Sýrii, ja teraz citujem pána premiéra. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádzajú. No, lenže to by sme potom tvrdili, že my sme s tým nič nemali a zároveň, že sme nechceli zasiahnuť to by znamenalo, že sme súhlasili s tým, ako tam boli popravovaní ľudia, ako tam boli beštiálne vraždení ľudia, že sme súhlasili s tým, čo sa dialo v tých troch krajinách a nechali sme to tak. Lenže to nie je pravda. Ani pán premiér to nemôže povedať, že by s tým súhlasil. Takže aj my sme sa podielili na páde Husajnovho režimu. No. tam sme sa od toho. No a vy tvrdíte, že teda to je dobre, hej, že sme ho zosadili, toho no, Kadáfi, o je to v poriadku a je to správne, pretože ak nezasiahneme voči iným diktátorom, tak my by sme tu tiež väčšine čakali, že nikto by sa u nás nestal potom, na čo je disidentské hnutie, na čo je nejaké exilové hnutie, na čo sa niekto snaží vôbec niečo zmeniť v nejakej inej krajine, kde funguje diktatúra. A počujte, a teraz, že taká otázka jedna, iba ja vám dám a potom už dám poslucháčom, že a teraz je to v tej Libii lepšie? A v tom Iraku už sa tam nevraždí? Nie ale zároveň nemôžeme tvrdiť, že sme tam mali nechať vládnuť diktátorov. To pôvodne bolo zle. Hm. Ale zároveň teraz nehovorím v žiadnom prípade, nie sme blázni, že teraz je tam dobrá situácia, ale, ale napríklad, v Sýrii je to napríklad tak, že stále je Asad zvrchovaným vládcom krajiny a napríklad my nechceme, ani Európska únia nemá ako poskytnúť humanitárnu pomoc do Sýrie, pretože a vedia to poslucháči, alebo vedia to bežní občania, že my by sme ju museli poskytnúť samotnému Asadovi, pretože on je predstaviteľom krajiny. A mnohí to proste nevedia. Čiže tá humanitárna pomoc tam ani nemá ako ísť, ani tam nemáme ako dopraviť. Nemáme ju ani komu dať. A tá, čo tam ide, po nejakých aj súkromných linkách je častokrát rozkradnutá, pretože ona sa tam vlastne nedá dopraviť. Ale vráťme sa k Iraku a k Líbii. My sme predsa... Ak niekto chce tvrdiť, a nech si to dobre premedituje vo svojej hlave, že je v poriadku, že by sme ich tam nechali vládnuť naďalej, že s tým sme nič nemali robiť, no tak práve táto odpoveď je to, čo v nás všetkých musí nastať, aby sme e, dozrievali v tom pochopení toho, čo vlastne sa na svete deje a či to máme tak nechať alebo nie. Dobre. Či proste máme zastávať ľudských práv alebo nie. Uh, dobre, však uh pozerám, že 9 minút dokonca, lebo však do, do 11 sme to pretiahli, viete, pán Škripe, <laughs> že zdaj sme sa dohodli nepísane. Dobre, potiahneme do tej 11, to je posledných 9 minút, tak ak máte, vážení poslucháči, otázky, a to ich máte, to vidím, že ich je tu dosť, ale tak však zavolajte na číslo 048 381 0101. Ja sa za ten čas, kým teda bude nejaký telefonát, a pustím do nejakého ďalšieho mailu. Chcem reagovať na poznámku o francúzských pumpách. Niečo podobné som videl aj v Nemecku, v Berlíne. Je evidentné, že sa chránia pred emigrantami. Sám spolu s pár známymi sme videli partiu Černochov riadne vystrajať, Ľudia sa tam pred nimi schovávajú. Je to pliaga, ktorá mierí k rozkladu celej Európy, ak nebudeme reagovať vyhostením, ale reakcia v podobe akú e, má na mysli pán poslanec, rozhodne nepomôže a je evidentné, že pán nemá poniatia o sociológii a miešaní e, kultúr. Zodvihnem poslucháča a počkajte, keď dočítam mail. Ani len v Amerike to nezvládli, nezvládli a dnes je to už dokázané na neschopnosti amerických úradov nastoliť na mnohých územiach poriadok. Miešanie rás nie je problém, miešanie kultúr je. Napísal vám Karol a dáme aj poslucháča, ktorý čaká na telefónnej linke. Dobrý večer. Áno, dobrý večer. E, chcel by som sa vyjadriť k tomu, že e, vlastne, že či svetové veľmoci e, razantne a spravodlivo e, ostraňujú diktátorov, o ktorých hovorí pán Škripek a že to tak má naozaj byť uh-huh. z mhm. tej strany, lebo si to protirečí s tým, že Veritrej je napríklad krutý, krutý diktátor, ktorý vlastne Spojeným štátom, NATO a Európskej únii nevadí, hoci odtiaľ prichádzajú utečenci na územie Európskej únie. A je, je to skutočne krutý krutý a veľmi krutý diktátor. A hm, chcel by som ešte povedať či takú malú poznámku k tomu, že tam, kde nie je ropa, kde je o peniaze, tak tam e, nemajú ani veľmoci, ani Spojené štáty záujem sa interesovať, aby likvidovali takýchto diktátorov. Ďakujem pekne. No, alebo sa dá doplniť, že niekedy práve tam, kde je ropa, tak nemajú záujem likvidovať. Pri, povedzme si príklad Saudskej Arábie, tiež režim, ktorý teda možno označiť akokoľvek, len nie je demokratický a a, a ľudský a napriek tomu tam nie je nejaká snaha zosadiť tých diktátorov. Takže toto je relevantná otázka na vás, pán Škripek, že ako vnímate tento fakt? Pozrite, príčinou rozkladu tých krajín nie je zásah západných krajín, ale samotné diktátory, ktorí budovali tie krajiny na, na kulte vlastnej osobnosti, ktorí sa považovali za najdôležitejší na svete, a vytvorili režim strachu. Ale to sme tu mali aj my a myslím si, že nikto nemôže povedať, že sa nám to páčilo. A zároveň nemôžeme hovoriť, že všetko vieme vyriešiť. Ja si myslím, že aj tieto nepríjemné konflikty posledných 10-15 rokov um, tiež priniesli, uh, ukázali, že to nebolo celkom ono že demokracia sa nedá úplne ľahko vyviesť do krajiny, ktorá žila pod diktátorom, potom ju oslobodíme a povieme, spravte si voľby, voľby a oni to zvládnu. Ale to sme, ja si myslím, že to sme pochopili až potom, keď sa to udialo, nie predtým. A nikto nebol taký múdry predtým, ale múdri sme teraz spätne potom. Čiže možno už nie je také jednoduché si povedať, že eh, ako radikálne chceme alebo vieme niekoho odstrániť a povedz, je to správny prístup. Už toto je to, čo predsa e, my musíme riešiť aj na základe tých doterajších konfliktov a výsledkov, ktoré, ktoré mm, z toho sú. Jednoducho nie je tak jednoduché niekoho len odstrániť a nemať tam koho dať, ale ani samotné obyvateľstvo sa nedokáže dostatočne zhodnúť. Viete, tie voľby to nie je žiadna, to nie je predsa žiadna jednoduchá vec. Nakoniec Slovensko je toho príkladom. My sme tu 25 rokov slobodní a voliť ľudia nechodia. A tiež sme si mysleli, ja som presvedčený, že na námestia v 89. sa všeobecná eufória bola o tom, že jaká to bude paráda, že už táto krajina začne normálne a poriadne fungovať. A potom sa začalo ukazovať, že my sami normálne a poriadne fungovať nevieme že sme si tu sami vytvorili vrstvy privilegovaných, či politikov, či biznismenov, že sami sa tu navzájom zneužívame a zotročujeme, že e, jedni zle pracujú a druhí zneužívajú ostatných a naopak všetci sa tu chcú navzájom dobehnúť. Veď Slovensko je úžasným príkladom toho, že sa len vyvíjame do niečoho lepšieho. No asi posledná otázka dnešného večera, alebo jedna z posledných. Ehm, zalovím v mailoch, už je to teraz naozaj lotéria, nehnevajte sa na mňa, nie som schopný naozaj už prečítať všetky, ktoré prišli. A René píše, dobrý večer, rád by som pánovi poslancovi pripomenul, že Európa a Európska únia je postavená na kresťanských hodnotách a nie je postupnej islamizácii a s tým spojeným nebezpečenstvom. Čo si o tomto myslíte? Ešte raz tú druhú polovicu, že a nie je... A nie na postupnej islamizácii a s tým spojeným nebezpečenstvom. Ja som práve preto kandidoval do Európskeho parlamentu, aby som pripomínal, že minimálne druhá časť Európy, alebo tá nie je západná, ale že my, východná Európa, pri, prinášame inú tradíciu. Ja chcem pripomínať, že máme rešpektovať Boha, biblické hodnoty a um, dbať na to, akú históriu sme tu mali a čo sme dosiahli a že ju nemôžeme len tak opustiť. A kto tu, prebažte, čo to je tá islamizácia? Ja som proti islamizácii tej negatívnej, agresívnej, zlej, sektárskej, chorej. Ale pozor, my nemôžeme e, len tak tvrdiť, že my sa nechceme s nikým iným baviť. Hej, to, to nemôžeme zase. To si je treba dobre premyslieť, čo hovoríme. Takže ja som proti islamizácii, ale my nemôžeme zase tvrdiť, že sa chceme izolovať. A to, čo kresťania môžu urobiť, je práve zvestovať druhým, ukázať, čo je to teda, v čom je to vznešené učenie Ježiša Krista a ako ich môžeme získať? Lebo kresťanstvo sa šírilo misiou, evangelizáciou, poukázaním na to, čo vlastne máme vznešenejšie a viac než ostatné náboženstva. No tak nech sa páči. Ja si myslím, že aj e, tento príchod ľudí z inej kultúry je práve ukážkovým momentom, kedy vy, kresťania, môžete povedať ostatným, viete, my sme ľudia takého takéto presvedčenia, my máme takéhoto proroka, tento priniesol takéto hodnoty, v jeho meno Ježiš Kristus a ja vám viem ukázať, ako sa s ním môže zoznámiť. No moja otázka je, či toto kresťania vedia spraviť. Pretože o tom toto potom je, kde vla, kultúra je založená na náboženstve. Náboženských hodnotách. No, pozerám, že už toho viacej dnes nestihneme hoci teda, tu keby som to asi natiahol aj o dve hodiny, tak ešte by boli otázky, lebo je to tu zahltené. A je tak tomu sa niečo čudovať, je to téma, ktorá naozaj dnes zaujíma mnohých ľudí. Jednak aj z toho dôvodu, že mnohí sa boja, obávajú. Oprávnenie, neoprávnenie, to nechám na zvážení každého. A v každom prípade ja vám, pán Škripek, ďakujem teda, že ste ostali s nami, že sme si to mohli ešte potiahnuť o pol hodinku dlhšie. A chcem vás teda pochváliť za to na záver tejto relácie, že ste vliezli do tejto jamy levovej a zároveň chcem aj poslucháčov poslucháčom poďakovať, že teda napriek tomu, že s vami nesúhlasili, tak mám pocit, že tie maily sa niesli aj tak v duchu nejakej slušnosti a neboli tu nejaké osočovania a nič podobné. Ja tiež si dovolím vysloviť túto vďaku aj voči vám ako redaktorovi Slobodného vysielača, lebo počul som reláciu, kde, kde sa na mňa nejak veľmi nadávalo a, a ja som nemal žiaden priestor sa vyjadriť. Takisto v Bratislave bola demonstrácia, kde sa vykrikovalo, že aj mňa vrátane ostatných treba obesiť. Mm. Ale ja by som bol rád vtedy vystúpil na to pódium a bol by som čakal, že organizátori utišia a ľudia povedia, nechajte vyjadriť sa. Veď to je tá demokracia, nie to, že označíme niekoho za zlého a zabijeme ho. Či, či pomyselne alebo naozaj. Hey. Takže ďakujem aj za inteligentnú diskusiu a slušnú diskusiu aj poslucháčom a ďakujem, že som sa mohol vyjadriť, lebo cítil som sa ukrátený na tom možnosť. Vy, vlastne, pozrite sa, keď budete mať chuť vyjadrovať sa, tak samozrejme u nás priestor dostanete. Konec koncov ste to aj sám povedali, že toto sa vám aspoň teda páči na slobodnom vysielači, že dáva priestor sa vyjadriť, aj keď teda možno tie metódy všetky, ktoré sa tu používajú, nie sú celkom vám po srsti, ale zase na druhej strane však viete, no svet je pestrý, každý robíme ako vieme, ale na druhej strane musíte aj vyuznať, že kto vám dá priestor 2,5 hodiny rozprávať, to inak v médiách bežne nemáte. to. Takže, takže ďakujeme aj my ešte raz, majte sa pekne a dobrú noc vám prajeme. Do počutia. No, všetko dobré, do počutia. Tak, vážení poslucháči, europoslanec uh, Branislav Škripek, uh, dnešným hostom relácie v prvej línii bol. Ja vám naozaj ďakujem za vaše otázky a ospravedlňujem sa za to, že som všetky vaše otázky neprečítal. Dnes to naozaj nebolo možné z dôvodu, že ich tu bolo obrovské množstvo a takže tie, ktoré som prečítal, tie boli a tie, ktoré som nestihol, žiaľ, e, tie pôjdu niekde dostratená, ale to neznamená, že sa týmto témam nemusíme venovať, a nebudeme venovať aj ďalej. Pekný zvyšok neskorého večera vám praje Boris Koroni do počutia. máš odvahu poslouchat, jen pro tebe začala muzika hrát. Jenom si hochu s náma skoč a v rytmu valčíku v kole se toč. Jak divoký zvíře chtěl bys být, pojď s náma žít, my budem se mít. Hej. Pojďme smrt ohýmat, pojďme s ní zpívat a na svět bez lásky budem se dívat. Zahoď svý svědomí daleko od sebe, poslouchej, jak valčí proniká do tebe. Tak, teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď se mnou tančit, tančit valčík. mu raz, dva, tři. Sever svůj sentiment, sevřir ty slzy sem patří. Ty si ta iskra, vždyť oheň už čeká, aby byl zapálen. V duších jsme zamčený, otevři nám, chceme ven no, poslal svůj pláž, mý jméno je záč a smrt to je svět jak krásná je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit, tančit balčík. Přikrej se závojem noci a vykroč, už nesmíš to odkládat. Měsíc si posvítí na cestu do našich vrat. teď horku udělal, proč ses od nás otočil? Neodcházej, slyším zvony, buď s náma díl, tak si děj, přijde náš čas, my budem tu zas, proč jsou tu andělé a proč přestává hudba hrát, my chcem mašírovat. Love.